של היורוליג. התחזית, הלילה ירד גשם לפרקים ברוב אזורי הארץ, בערי הצפון ירד שלג. אלה הכותרות. אבן הגולה מעל ליבי לאחר עשרה ימים שבהם לא ישנתי טוב, סוף סוף יוחנן פאולוס שוחרר הביתה. אני כל כך דאגתי שיוחנן פאולוס האומלל שוכב לו במסדרון של בית החולים עם שפעת בין אלפי קשישים אחרים, אבל הוא שוחרר הביתה והעולם... יכול לנוח בשקט. כבוד יוהנן! גורי, תעשה לי טובה, מערוף אל פחית. גורי, תעשה לי ילד? זה מה שאמרת עכשיו? לא, לא, לא, מערוף אל פחית. מערוף אל פחית. עסק שחור, עסק שחור, עסק שחור, עסק טוב, בואו נקצר את זה, יאללה, יש תוכנית ארוכה, בואו נגמור, הולכים. מה, בלי פתיח? בואו נסיים, בואו נקצר את ההליכים. אין לי כוח היום לכל אבו ג'רס. תדע לך שאני לא מצליח לאחר לתוכנית. אני יצאתי בחמישה ל-12 מבת ים. מה עשית מבת ים? סתם, עשיתי עיכוב, אני גר ברמת ים, עשיתי עיכוב מבת ים. עדיין, אני הגעתי בזמן, אני פשוט לא מבין איך אני יכול לאחר. אנחנו מגיעים עם ההיפ-הופ והפונקי והלהיטים רגע, רגע, רגע, לאן אתם בורחים? יהיה גם Eminem בסוף אנחנו מבטיחים אז קדימה אנשים תתכוננו למסיבה זה לא יהיה נורמלי וגם לא נורא תעשו הרבה כבוד ותזיזו את התחת הביגדי גורי בא את הגרוב לקחת גורי אני בא מהפונקי מסתכל על כל הטרנג'ונקיז עם הטרנקיז לא רוצה להם חשבון אני מוציא מהארון את כל השינס בראם וייסו ברטה סליי בוטי קולנס גום תצטרפו אליי היי תספרו עד שלוש, אין ממה לחשוש זה הגימל אל הבא והרש והיוד מה? גברי? לא, גורי מה? איזה שחור, איזה שחור מה? איזה שחור, איזה שחור מה? איזה שחור, איזה שחור מה? איזה שחור, איזה שחור מה? איזה שחור מה? די די די די די די די די די די די די די די די בעולם, אין אסף, אין. אין דבר כזה, אסף. אסף הרשקו זה לא, לא, לא, אבי סופרים, אה, תגיד לי, מה אתה מדבר? אני אעיף עליך כוס, שתוק. די ג'יי סופרים! גורי אלפי, לירון טני, זה אני, הוא נעלב, אתה רואה, הוא הלך. אמרת לירון טני, זה אני? זה אני, כן. מה אתה רוצה, אף אחד לא אומר את שמי. בואו נדבר עכשיו, כי מהרגע שקוואמי יבוא, אף אחד לא יצליח להשחיל מילה. נכון. היום special קוואמי דה לה פוקס בעסק שחור! כן, כן, כן, בשבוע הבא יוצא אלבום הבכורה שלו, שנקרא "כולם יודעים את התשובות", והיום אנחנו נשמיע לכם את זה כאן, באשמת בכורה. אמ, קטעים אמ, מאלבום אה, הבכורה שלו, אשמת בכורה, מאלבום הבכורה שלו. אז המסר של העסק הוא... 03-765-2252 נכון. אנחנו מחלקים לכם עשרה עותקים מכולם יודעים את התשובות אלבום הבכורה של נכון. קוואמי דה לה פוקס עשרה עותקים חתומים מאלבום הבכורה של קוואמי דה לה פוקס כולם יודעים את התשובות ואנחנו מחלקים לכם גם שלושה עותקים אה, מהאלבום החדש של The Game זה מתנת הליקון היפופ 03 03-765-2252 כל מה שאתם צריכים זה להתקשר לתל המסר ולבקש שירים לתוכניות הבאות הטבעות. אנשים עושים את זה אגב, חגי? אנשים מתקשרים? באמת? מתקשרים לטלמסר. ומה? ומה הם אומרים? אז למה אנחנו לא יודעים איזה שירים הם לא מבקשים? זאת אומרת, לא, לא שזה משנה. באמת כבר שנה אני חושב לא אמרנו. אה, איזה שיר, כן, זהו, אתה מבין? אנחנו פותחים אבל את התוכנית עם מישהו שיתארח כאן בשבוע הבא. ניר סופרים! לא, ניר סופרים לא יהיה כאן בשבוע הבא. אמ, ומן הסתם גם לא אסף הריקו. אה, איך אני מרוצה בעצמי. מוקי יהיה כאן בשבוע הבא וישמיע לנו את הקטעים מהאלבום החדש שלו. אז אנחנו פותחים איתו בשבוע הבא להספיקכם special מוקי! ברום! אני מעביר לכם את המסר, טלפטי אין בראש בדרכי הפרובלמטי. כשאני מצליף אני פוגע מתמטי אחד אחד אני קוצר באפרוטומטי אני מגיש את המציאות האנטי-פלסטית. את החיים אני אורן חורף בומבסטי זו האמת אשר הולמת בנו דרסטי האלטרנטיבה הפנטסטית אם ננסה לבחון את היותנו אובייקטיבי נראה אותנו נרקבים פסיבי מה שמדליק אותי שוב משהו אגרסיבי שוטף וקוטף עם המוזיקה הסיבית מתפנק על המיקרופון פסיכופטי אצלי ביד הסניפים של אריסטוקרטי צורק בדרך אל החופש סיסטמטי בלב חפץ ובנפש מיליטנטי שבוע הבא מוקי בעסק שחור כאן הקיום שלי לוגיסטית מול ההתרחשות אני ערוך מיליטריסטית אל מול עולם הולך ומצטמצם סדיסטית עולם אשר ליבו שלא כפה בו סטטיסטית איך זה לחיות בתוך חברה פוסט-טראומטית שמתמכרת לשנאה נרקופטית איך היא טובעת בביצה הבירוקרטית עיניים מתות שמביטות היא אנטיפטית שהיא מתגנת לי את המוח סלולרית היא במצפונה המפורט מולקולרית זה הממוצע נשאר בצורך מודולרית זה הממותג המשומן כולו דולרית הוא כבר מבהיר את האש מציג אותה ווקאלית אבנים שורפות לא נשרפות או כפרבלי תמיד בתזוזה מתנהל מול בסטיילי אני לוחם את הקרבות שלי מנטלי ברום! כיף אקרובטי אי אפשר לדחוס אותי לטקסט אקרובטי אי אפשר לדייק אותי, לשווק אותי אותנטי אי אפשר לסנדלר אותי, לשקר אותי קוסמטית הטוב בשאנל היוצר אותו מגנטי מקלף את כל המסכות וגמרו אלי מפחיד רק עליי the cold world. Daddy ain't around, probably I'll commit felonies. My favorite rapper used to sing check, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a four finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope. Tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas just stole my pipe. Different day, same shit, ain't nothing good. In the hood, I run away from this bitch and never come back if I could. it to love it, the underdog's on top. And I'm gonna shine, me until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. it to love it, the underdog's on top. And I'm gonna shine, me until my heart stop. Go ahead, envy uh. me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Nick. On the grill of my low rider, guns on both sides, right above the gold wires. I 4-5 them, kill a nigga on my song and really do it. That's the true meaning of a ghost rider. 10G to take your daughter out of Air Forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton where the wrong colors be cautious. One phone call, I had your body dumped in Marcy. I stay strapped like car seats. Been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Pooh in 95, I'll kill you if you try me for my Air Max 95s. Told Banks when I met him I'ma ride, and if I gotta die, I'd rather homicide. I ain't had 50 cent when my grandmama died. Now I'm going back to Cali with my Jacob on. See how time fly. The underdogs on top. And I'm gon' shine, on me until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Either the love with the underdogs on top. And I'm gon' shine, on me until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. From the beginning to the end, losers lose, winners win. This is real, we ain't got to pretend. The cold world that we in, it's full of pressure and pain. Enough of me, nigga, now listen to game see 5 throw the crack by the bench. Now I'm fucking with 5 it's all starting to make sense. My mom's happy she ain't gotta pay the rent. And she got a red bow on that brand new bench. Waiting on shot money to land sitting in the range. Thinking how they spent 30 million dollars on airplanes when his kids starving pockets going and Brenda still throwing babies in the garbage. I wanna know what's going on like I hear Marvin. No school books, they use that wood to build coffins. Whenever I'm in the booth and I get exhausted, I think, what if Marie Baker got that abortion? I love you, my dogs on top. And I'm on mm-hmm. to I'm and i Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. You know my dogs on top. I'm going I'm on Go and I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. זה דה גיים יחד עם 50 סנט, בשיר הכי מגניב כרגע, כרגע עד שימאס לנו ממנו ונגיד שהוא שיר מחורבן. hate it or love it אמ, של דה אה, גיים יחד עם 50 סנט. כל פעם שאני שומע <laughs> את... דה אה, גיים אומר, I'm from קומפטון, בא לי להגיד, וואלה, מאיפה בקומפטון? קומפטון זה דבר, לא משנה. מקומפטון. לא, לא. איפה מקומפטון? מכיר את צחי? בדיוק. 03-765-2252, ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ה ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י תגיד G שיהיו... חלק מהפרויקט הזה של קידום ראפרים. אנחנו עדיין מדברים על השיר ששמענו? בקיצור, כן. אפשר להמשיך אה, מבחינתי. The Game, מה? ולפני זה, עם מה פתחנו את התוכנית? פתחנו עם מוקי. נכון. מוקי יהיה כאן בשבוע הבא. כן. הטלמסר של העסק, 03-765-2252. ואנחנו מחלקים לכם עשרה... שעבר כבר את הגיל שבו זוכרים. אנחנו מחלקים לכם עשרה... שקלים? אנחנו מחלקים לכם עשרה שקלים. כל מה שאתם צריכים להתקשר עכשיו, 1-800-800-918, ולירון תהני נותן לכם עשרה שקלים. המתקשר השביעי מעכשיו. חגי, אתה על הטלפונים? איזה <laughs> חגי על הטלפונים? חגי, תהיה על הטלפונים. המתקשר השביעי זוכה בעשרה שקלים מלירון תהני. 0367... עכשיו הוא לא יחזור באוטובוס. מישהו יכול להקפיץ אותו הביתה אחרי זה? 03-765-2252. זה הטלמסר של העסק. אנחנו מחלקים לכם עשרה עותקים מאלבום הבכורה של קוואמי דה פוקס. כולם יודעים את התשובות, עשרה עותקים חתומים. איפה אה, קוואמי? קוואמי יגיע לפה. נותן לכם אה, כן, עשרה כן. שקלים חתומים על ידו. בדיוק. קוואמי יגיע לפה יותר מאוחר. אה, יש טלפונים? כך ביקשתי ממנו. אף אחד לא רוצה עשרה שקלים? 100 שקל. זו שיחת חינם. מה? הנה, אוקיי, בן אדם אחד מתקשר. בן אדם, באמת מישהו מתקשר. השביעי, חגי. השביעי. שיבוא לפה. כן. ויביא לנו חשבונית על הדלק. אז כאמור, ספיישל קוואמי, עוד מעט אנחנו נתחיל! ובשבוע שעבר... אנרגיה מזויפת. כן, אין לי... אין לי... עוד מעט אנחנו נתחיל! מה, אתה אתה רוצה... כן! כן! אה, אה, כן! <laughs> אתה רוצה שנעשה את התוכנית הזאת באנרגיה שאני אמצא בה כרגע? באמת אבל. תוריד את האנדר ותן את האמיתי שלך, כי אתה יודע מה חשוב בתוכנית הזאת? האמת. אל תהיה לי דלי. תיתן את האמת שלך, אל תצטער, אל תזה, תן את האמת שלך. כמה? שתוק אתה עכשיו, לא היית בתוכנית חודש, אתה חושב שאנחנו עדיין שם בתקופה ההיא שהשמענו היפ-הופ. בקיצור, קוואמי יהיה פה עוד מעט, ובשבוע שעבר היה פה קאשי. השמענו את האלבום שלו, האלבום שלו יוצא בשבוע הבא, הנה השיר שלו עם ש"ס. אתה רואה? אותנטי, זה מה שאני אוהב. אני אוהב אותך אותנטי מליטנטי. ולכבס את האש תגיד לי מה קשה מי אתם? מי? אני מכין שיקול חדש קל לזה תקופת הפלא כי כל מה שקיבלת לא נגע לך ממילא עכשיו זה כאן, אני כבר מוכן פתח את העיניים, תראה את המלאגן אצלי כולם תסתכל הצידה ותראה מטורפים שתים בתוך הכץ הם בולעים אותו כמו לאף לקבל את הכל ממני זה כולל גם את הכף נמאס לכם לא לשמוע שזה בא מתוך הלב יפה MV אני צריך להיות קשור בכל זאת אני רפר צריך להיות נפור מי אתם שתגידו מה נכון בשבילי מי אתם שתגידו לי מה עומד מולי מי אתם שתציבו מי אתם שתכאיבו מי אתם שתציבו מה בשבילי? מי אתם שתגידו לי מה עומד מולי? מי אתם שתרחיבו? מי אתם שתכאיבו? מי אתם שתציבו הסופית או לא תקשיבו? מי אתם שתגידו לי על מה לדבר? אני מספק תרבות ואתה מבקר? לך תסתיין, אין לי מה לתת לך יותר לא מתאים לך לשמוע, תשנה את התדר קש יצא! עכשיו תורי לדבר יש לי משהו על הלב, אני חייב לשחרר לא משהו אישי, אני חושב שאתה אחלה רפר, זה השיר שלך, האלבום שלך, ותן כבוד לגבר. אצלי, אשכרה נמאס, יש לי כמה דברים להגיד, בין השליח לבר. תיקח את הכסף, את השעון, נבחים כל הקופה. נש אה. לך מדינה נודיע שאנחנו חוזרים לתקופה. ללכת בשכונה לא יכול כבר מזמן, אבא לא עובד, הוא נפול לא ממיליון. שנה בדיכאון, שעה שעה, מה זה לשאול, מנסה למצוא את הפתרון, כי כל הכסף הלך נכון. מה לעשות, אתה יכול להמציא? יש שם מישהו, אלוהים אתה פריק, נכון שאתה לא מזיק, נכון שאתה לא מזיק, אתה מזיק, תזרוק את זה לייצר וליצור רק ככה אני חי כל היום להיות בהיי עם הגשה של המדי לכתוב על מה שמפריע לי לשרת את מדיניי אלוהים אתה שומע? אלוהים אתה זמין? אולי אנחנו חייזרים ולמעלה זה יומן בין תענה לי, תענה איזה עולם אני מחנה מה אתה מוכר לי? מה אני קונה? מוזיקה נותנת לי את הסוף לחיות אני לא צריך פיתוח חול כדי להביע רגשות אם בא לי לשיר אני אשיר בצרחות מפחד אבל רוקד במציאות שבא לי לזכור בשבילי כי אתם שתגידו מה עומד מולי המיקרופון נשאר נאמן לעצמי, לא מפחד מהם, עושה בהם אני, יש לי דרך, יש לי כעס, יש לי כושר גופני לפרק את המטענים שלי זה הכוח לחיות להיות או לא להיות בעולם של הבל להיות להיכנס בו בכוח להוציא אותו אידיוט נשים ושף קל לקיים לצחוק לטפל להיכנס לעזור לכל לא האוזניים גם לאלה שעשו על הבמות לא? שם הנשמה צריכה להיות קשי וספריט המאחדים העצמות אנחנו את הכוח לצרוח נדרנו את הנלך עכשיו אנחנו כאן הכל יהיה בסדר ילד בוא לבוא ותראה לי מה חשבת לקחת את המילים שלי ואותם הפכת חופש מוחלט מה כבר ביקשנו מה שלא נתנו לנו באנו ולקחנו לא מתכוון להשתנות זאת המילה שלי אמת שהתשובה Εσμή, α πούμε, α πούμε, α ας α πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α ας α πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α πούμε, α Woo! terror since the public school era. Uh, Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Uh, Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby yeah. on the scene. I used to have the tray deuce and the deuce deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black, smoking sacks up in axe and sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honey, wanna chat. But all we wanna know is where the party at. Yeah. And can I bring my? Uh. If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause uh. this is a mess. It don't take nothing but frontin' for me to start something. Bugging and bucking it uh, like I was duck hunting. Dumbing out just me and my crew, cause all we wanna do is the rock away. Don't dance, pull up my pants and uh, do the rock away. Now lean back. Brooklyn. Lean back, Uptown. lean back, Queens, Lean back. I'm a, Bro, I said my mom don't dance, she just pull up her pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on from the honeys, pound from the rough. neck. See my man saved that I knew from the project. Said he had beef, asked me if I had my piece. Sure do, Two twenty twos in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Roman Strom, see what the honeys is about. My wet poppin', ho hoppin', ain't no stoppin'. Big Papa, I'm a bad boy. Wanna front, who got your back? Biggie. Wanna flex, who got the Biggie? It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Yeah. You're scared you're supposed to. I toast you. Put fear in your heart. Hook the party before it even starts. Is he drunk? Over Henny and scum Or some brand Nubian ish beating down punk? Don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back. Brooklyn. Uh-huh. Lean back. Uptown. Lean back. Queensbridge. Lean back. Come on. I said my Bronx. don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back. Lean back. Lean back. Lean back. Come on. In the back looking righteous in the tight dress. I think I might just hit her with a little biggie 101. How to tone to and have fun with Jamaican rum conversation. Blunts in rotation. My man Big Jock got the in his waist and we're smoking, drinking. Got the thinking. If money smell bad, then this big is stinking. Is it my charm? I got the beating out my palm. She grabbed my arm and said, Let's leave calm. I'm hitting skins again. Rolled up another blunt, bought a Heineken. Uh the loke out. A kid got choked out, rolls was thrown, and a yeah. fight broke out. Can we just all get along so I can put hickeys on her chest like little Sean? That's cash. Don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back. Brooklyn. Uh-huh. Lean back. Lean back. Queensbridge. Lean back. Come on. Bro, I said my bro. don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back. Lean back. Lean back. Lean back. Lean back. Come on. זה הרימיקס ללינבק אה, עם קולו של האחד והיחיד אה, נוטריוס ביג. מה אתה רוצה? מה איתו? אוי שטוקי. מה אתה רוצה? כאילו, לך תחפש חלטורות, בחייאת רמב"ק. אה, ולפניו שמענו את מי אתם, מתוך האלבום של קאסי. קאשי. קשי יוצא החוצה! קשי אה, יוצא החוצה! מי אתם שמענו את אה, קשי ויחד עם ש"ס? מתי זה יצא לחנויות או ש... ביום ראשון, זה יוצא ביום ראשון. זה ביום ראשון. כן, אוקיי. ביום ראשון. אולי זה כבר היום בחנויות, אין לי מושג. והיום אה. ספיישל קוואמי! אה? עוד מעט. עוד מעט? מה? לא. לא, ניר התפלא ממשהו. לא, היה שוקולד, יש שוקולד. נכון, קניתי. תוכנית חמודה כזאת, כולה אה, יש חמודים, גם לפני חודש נכון? בערך. תגיד, יש פה אלכוהול, יש פה... כן, יש פה שוקולד, איזה כיף. לפני חודש בערך. ערכנו כאן אתה מדבר או שאתה שותק? תחליט, כי אני מנסה למלא את החלל. צאת אלבום של שירים. ויש לך חלל גדול מאוד למלא. אה, אמרנו ש... מה עם שירי שיושבת פה? שתהיה לה הופעה. מה קרה איתה? תוכל לבוא ולספר עליה. למה אתה לא מדבר על שירי? היא פה לידינו, ואמרנו שתהיה לה הופעה, שתבוא. מה קורה? יש לה הופעה, והיא פה. אני מרגיש שאנחנו... אמרתי, אמרתי. לא, אני אסביר לך גורם, הוא מאוים. מקוואמי. מאז שמשדרים... זה <laughs> העניין. הוא פשוט לא-, לא בפוקוס. איך אפשר להיות מאוים מקוואמי? זה אה, אה, כאילו, זה בן אדם שהוא כבר... הדינמיקה מסובכת. אתה יודע שבן אדם הוא עשר ליגות מעליך. כן, זה כבר אין איום. כאילו, אתה אומר, בסדר, אה, זה הוא איפשהו שם בפסגה, ואני איפשהו שם למטה. נכון. איך בא לי להגיד לך, איך בא לי להגיד לך משהו גורו, אבל אני לא אגיד את זה. שלום לך, מה לא שלומך? הכל טוב? כן, דברי למיקרופון. אני מדברת למיקרופון. הכל טוב? כן. תגידי, מתי ההופעה שלך? ב-15 לפברואר, שזה שבוע הבא, יום שלישי, ב-10, כן. בברבי. כן. באו מתל אביב, אה, ויש אורחים, אה, קובי עוז, הדג נחש, תהיה איזי, גלית דהן. מישהו גם יהיה גם מישהו שקשור ל... יהיה איזים? יש איזים וזה בא בין לא, השאר. לא, אתה לא מוזמן, אה, לירון. לא, לא, אוקיי. לא, כן, סתם. ומשהו שקשור להיפו. הדג נחש, גלית דן <laughs> ואיזים. מה זה האיזים? 845 אקספרס. מה את אומרת? אחת ארבע ארבע מופיעים אצלך. לירון עשה עליהם להם יותר משיר אחד? אוי, נו, באמת. שנשמע כמו תמיד לא, אהבה? תשתוק רגע! זה לא מה אתה רוצה ממני? בקיצור, זה אהבה. זה הופעה עם הרכב כן. חי. זה הופעה עם הרכב, הכל לייב. נכון, אה, זה הרכב לפנים. כן. איזה יופי, שאול יהיה? אני מניחה שכן. אוקיי, אז זה מוריד את ה... יש לך חינויות מה... איכות של האוכל. <laughs> אבל איכות ההופעה תהיה כבירה. הופעה חגיגית. מתי זה קורה? שלישי. יום שלישי בעשר 10 בבר בתל אביב. אתה עובד אצלה? ils sont morts. דרוזים וזה. הוא פשוט מעורבב עם כל העולם, זה לא יאומן. לגמרי. כל מי שמגיע לפה זה כאילו אומר לו, תגיד, למה אתה מוציא את התקליט, אתה יודע, ואחרי זה אומר לו, אוקיי, תבוא אליהם מחר, אה, להתחשבן על הכסף של כל ה... בגלל זה סופרים בא לפה. זה נכון, אולי נחלק חמישה כרטיסים למאזיננו. ל... פלוס עשרה אה. שקלים שלירון ייתן... לבן לא אדם השביעי שיתקשר. יש לנו חמישה כרטיסים. האנשים שמתקשרים עכשיו לטלפון 1 800 1 חמשת הראשונים מקבלים כרטיס. חמשת הראשונים מתחלקים בכרטיס. ומקבלים עשרה שקלים מלירון תהני. לא, אף אחד לא יקבל ממני שבעה שקלים? לא. אין, אין מטבע כזה. חמשת הראשונים מקבלים כרטיס להופעה, זהו, יש חמישה. אפשר להפסיק להתקשר. באמת? כן. די, שלא יפסיקו להתקשר. טוב, שלא יפסיקו להתקשר. חמשת הראשונים להופעה שלך בברבי, מתי זה קורה? יום שלישי. ומי מופיע? אה, מי שקשור להיפ-הופ? <laughs> דג נחש, תהיה אה, נחש. אה, טס! גלית דהן, כן. לא, לא ידעתי. טס. טס. ולא תיקנת אותנו. אוקיי, גלי דן ואחת ארבע ארבע. מי? דלית כהן? לא גלית כהן. דלית כהן? דלית גהל. מה? מי זה אתה מטומטם? מה עובר עליך היום? שים אנדר, שים שיר, שים משהו. ההרגשה היא כאילו אנחנו בתוך מין, עוד במין רחם עם תעודה. תודה, תודה באמת. היינו צריכים כאילו את הרשקו בשביל זה. עוד מעט של קוואמי! מתי הוא מגיע, אבל... הוא כבר פה? כן, אותו, תתקשרו אליו. כן. אבל הנה הסינגל. איי, איי, איי. אבל הנה הסינגל. אני מרגיש את הדופק של לימון עולה. <laughs> איי. המתח, המתח חוזר אבל הנה הסינגל, הנה הסינגל, הנה הסינגל. הפילטרים של המלחמה פה עובדים, עובדים. מתוך האלבום החדש והמצוין של רוץ מנובה, הנה הרימיקס לסינגל החדש. זה בטח, אתה מבין, כהן כבר השמיע את זה בקצה עוד לפניו. זה הכי הורג אותו. אה, זה הרימיקס של Nightmares on Wax. משגע אותו. רוץ מנובה, Too Cold, הסינגל החדש מתוך האלבום המצוין שלו. ברימיקס של Nightmares on Wax. רימיקס! We can't stay broke, man. We never stuck, man. We on the up, man. I do my nut, man. Puke up my gut, man. I'm a such and such, man. I don't know much, man. I pay my dues, man. Now I'm confused, man. Scabby vampires wanna run, come along, come use, man. The same old news, man. We bring the blues, man. My baby left because I wouldn't buy new shoes, man. We win or lose, man. No asking for a tools, man. Buy your own facts, man. Mine you get stabbed, man. Don't you see that we some big broad bad man? Born and bred in this that big broad bad land. No, no, no over the world as a madman. Life is hard, but it's just too bad, man. I'm too cold, too cold, too cold. I'm too old, too old, too old. And it shows, and it shows, and it shows. And you know. with my money. This ain't a joke money, banana boat money, banana vote money, food on the plate money, real or fake money, lose or take money. At times I hate money, it's money that makes money, makes people act funny. Civilized men stop to act gunny gunny. Take your life in a second with the right kind of money. Life in the West, we obsessed by money. Mind how you worship, you can't be blessed by money. I do the best with all my money. Progress with my money. Invest with my money. Touch breasts with my money. Get sex with my money. Get vexed with my money. Respect for my money means I feed my tummy. Blessed be my pound. Get my food damn yummy. I'm too cold, too cold, too cold. I'm too old, too old, too old. And it shows, and it shows, and it shows. And you know, you know, you know. Sometimes I hate myself. Sometimes I love myself still. time scholar from the school of the hooligan. Backing out the toolie when she get too hectic. Slacking up them bonnets, turning bonnets epileptic. I'm on some next dudes respected. I'm the eclectic, known for my eccentrics. You can't prevent this, I'm the God bless, God send this. UK rhyme savior, no, never quite. That was just a media totality. I hype ain't the best MC or the worst MC. But I got certification, I'm the first MC. I flip the flip, the new flip, the old flip. I zip my lip, but I still sit my get Drunk quick, done done. That's the Barnum Smith. Nothing to prove. Man of the move. Latitude, longitude. Loving these booze. Upset too many crews with all of my views. Who the hell is it? MC, MC. אתה לא תיגע השיר של לירון! Famimsone that's me. Famimo that's me. Famimsone that's me. Famimo that's me. רוץ רנובה מתוך האלבום החדש והנפלא שלו, Too Cold, זה גרסת הרימיקס של Nightmares on Wax לסינגל החדש Too Cold. לפני שנה וחצי, אה, לפני שנה וחצי נפל דבר בישראל. נפרדת מהאונה הימנית שלך. הלו הוא. קוואמי דה לה פורס. לא, דווקא לא לזה התכוונתי, אבל כן, גם קוואמי דה לה פוקס ראה את נתוני הרייטינג של התוכנית והחליט שהוא עוזב אותה. יש נתונים? למה מסתירים ממני את הנתונים? בגלל שאחרי לא שאתה הגעת לפה, אחרי שאתה הגעת לפה, אני חייב לא להגיד לך של שלתוכנית... הזאת יש פחות מאזינים מאשר סופים לדיבור צפוף, וזה אפס. זה לא נכון, תדע לך שמאז שאני בתוכנית... כן. מזהים אותי ברחוב בתור קוואמי. <laughs> הרבה יותר. אה, ואז קוואמי החליט אה, נכון. אה, לפנות לקריירה עצמאית. כראפר הישראלי הראשון, הוא גילה שסבלימינל כבר היה שם לפניו, אז הוא אמר, אני אהיה <laughs> הראפר הישראלי השני! סתם. גבירותיי ורבותיי, הבן אדם שהקים איתי את עסק שחור משני גפרורים אה, ופקק מפלסטיק ושירים של רמי קליינשטיין לפני <laughs> תשע שנים. לא והרדיו רדיו, את משדרת. הנה הדקה הלא הזינה ביותר חכה, בדיוק. הוציא, מוציא אה, בשבוע הבא את אלבום הבכורה שלו, אה. שנקרא "כולם יודעים את התשובות", וככה נפתח אלבום הבכורה של מיסטר קוואמי דנפור. יאמן! העולם או מה שנשאר ממנו לא קלה היא אבל איפה בכלל דפק נמצא דרכנו סכנו על ראשנו ואנחנו מקבלים את זה לא מוותרים על זה, מתמכרים לזה כולם רואים מה שקורה אבל שותקים ומתוך פחד כולם צועקים לא מפחדים אבל אם אני ארצה לומר שמשלמים לראשי ממשלה לשעבר את כל מה שהיה אפשר לחלק לכל מי שמובטל ומפוטר ושמחרבנים עלינו מהאוצר אני אגיד את זה, אני אגיד את זה ואם אני ארצה לומר שיש פה יחס משפיל אנשים, שאין פה כבוד מינימלי, מקומים יותר מדי טיפשים, ושכל מי שאלים צריך שיורידו לו את הזין. כואב לשמוע את זה, וואלה? על הזין. אני לא מחפש צרות, אבל אם צרות מחפשות אותי, אז שיבואו לגרבץ בין שערות ערווה שלי. אני לא דופק חשבון, פשוט מזיין את התורה והאמת שלי. אשכרה. ימנים ושמאלנים, חילונים ודתיים, איך קוראים לי? וואמי דה לה פוקס, אהה. שלא נותנים כבוד לעולים. כולם בטוחים שהכל בסדר, אחרי זה כולם מתפלאים. מיליון דולר שמים על בית גולדה, בשביל לעשות שיפוצים אין לכם בושה בזמן שחצי מדינה, חצי מדינה מובטלים. מאשימים אויבים מבחוץ, אבל אוכלים אחד את השני. מי שלוקח אחריות קוראים לו פראייר. אה, זה לא אני, עדיף לא לשמוע חדשות. אה, גם ככה לא נותנים לנו לחיות. אה. קורא עיתונים הופכים כהים, אז אני מכניס את זה לשיר. עיתון זורקים לפח, שיר הוא גרפיטי על הקיר, כמו הגרפיטי שמחקו מהקירות בכיכר רבין. הכתובת תישאר, למי שמחק תישאר עוד קין. ימנים ושמאלנים, חילונים ודתיים, איך קוראים להם? תשודר בטלוויזיה. המהפכה לא תשודר בטלוויזיה. גם אם תהיה כזאת הטלוויזיה, תהפוך אותה לפיקציה. המהפכה לא תתובס בשידורים, יא! על איזה מהפכה אתם מדברים? מהפכה של מותגים, של סמלים? פשוט יצעקו עכשיו, שוברים את הכלים? נגד מי? נגד שרים? אז נשרת שרים אחרים? אתם מסוגלים באמת להפוך ולא רק לומר שאתם הופכים? כל הגיבורים שלי הפכו מזמן לג'אנקים. הברית שלהם מנופח כשהם מזריקים מניות לבנקים. מושכים כל היום באף אבקת שיגעון גדלות, שהם מסטולים מטריפים לאגו, אתה יכול לפרפר לידם ולמות. וכשזה אגו, ולבה, פלבוסה, בעלות הם יצאו לשופינג ויקנו את הלב שלכם בקלות. הם יודעים שאתם לא שמים זין, אז מבחינתם אתם במבצע, השר מודה לקופירייטר. תודה, זה סיסמת חצור. העם צורח את הסיסמה, לשר זה יותר ממציצה, העם חולם, אני חולם על יקיצה. בשביל זה עזבת את עסק שחור. ברור. בשביל הדבר הזה עזבת את עסק שחור. ברור. היית יכול לעשות את זה בזמן שאתה מגיש את התוכנית, תראה אם התעקעת אותי. גורי הוא אחלה גבר. איזה חמוד אתה. בדיוק הורידת את הקוקו. לא, לא ראית אותי חצי שעה. קוואמי דה לה פוקס, פתחנו עם אה, איך קוראים לי מכוון. זה לא עכשיו? אה. תשמע, קוואמי, אה, בוא נעשה דיל כזה. מכיוון שאני יודע לך הכל, כולל פרטים מפלילים, אני לא אשאל אותך שום דבר. אני משאיר את המלאכה הקשה לגורי. מה עם ניר? עזוב את מי. אה, עזוב אותו. אני משאיר את המלאכה הקשה לגורי, שישאל אותך את השאלות. עכשיו תתכונן. ואתה חוזר להיות ההבל של התוכנית. כן, בדיוק. עכשיו תתכונן. גורי שואל שאלות מאוד ארוכות, ולפעמים קשה להבין מה הוא שואל. אבל אני מאחל לך בהצלחה. תודה. ושמע... אז אה, רגע, <laughs> למה אתה לא אומר דברים חגיגיים? כמו מה? כמו, השמיעת בכורה על הדיסק הראשון של פועמי דלפורט! כי אני לא רוצה כאילו להפלות אותך לטובה. אה. אני כמו גלגלצ. יפה. האמת אה, שאנחנו גם לא נשמיע רבע מהשירים פה. כן, אה? זה אפליה לרעה. כדי להיות הוגן. צודק, צודק. שלא לא לתפוס זמן אה, על חשבון <laughs> דברים טובים אחרים. נכון, בדיוק. כמו רימיקס של Nightmares on Wax לרוץ מנובה. פעמים שונא את עצמי, פעמים אוהב את עצמי. וואו, וואו, איזה טקסט מדהים, אני מת. אתה רוצה לשאול אותו שאלה, גורי? אין לך מה לשאול אותו? יש לי שאלה מדהימה. לא התכוננת בבית? לא שאל אותו, אז שאל אותו, שאלה מדהימה. הייתי בצ'אט עם נערות בנות 14 כל היום, רק בשביל למצוא פרטים. אז תשאל אותו. אז יש לי את השאלה הראשונה, היא תפיל את כולנו. אוקיי. תוריד את האנדר. מתי יוצא הדיסק? יום שלישי! אני מבין. זהו, <laughs> יפה מאוד. איזה יופי. זהו, זאת השאלה שיש לך? כואמי. כן, כן, גורי. רציתי הרבה לשאול אותך את השאלה הזאת, מה המצב? <laughs> לא, זאת השאלה השנייה, רגע, נעבור לשם. אחלה. אתה, אין לך מסר בשירים. למה? זה לא מסר, זו מסירת תוכן מילולי, ליריקלי. אוטומטי, מטי, מקסימלי, מעלי, מעלי, מעלי. תגיד לי, יש לי שאלה רצינית. כן, בדיוק, ככה אתה תמכור את האלבום. באמת. נו, באמת. לא, לא. לא, כן, האמת שאם אני אמשיך לצאת מטומטם, אני לא אמכור אז אני אוציא אותך גדול, בסדר? אני אעשה את המהלך עכשיו. איך זה? אני שואל ברצינות, אתה חושב שהמסרים בעיניי ברוכים בשיריך, אתה חושב שזה יזיז משהו למישהו? אני באמת שואל. בזילות? זה מטרה? אה, יש מצב שזה יזיז. כן, יש מצב, כי אני חושב שאין מספיק מזה, או כמעט אין בכלל מזה. בטח לא ברמה כל כך בוטה כמו שיש בתקליט שיצא ביום שלישי שלי. אז euh, אני חושב ש... אני בטוח שא' שיש אנשים שהם מחפשים את זה, ויש אנשים שלא רגילים לשמוע את זה בכלל, ב... לא במוזיקה ישראלית ולא בראפ ישראלי בפרט. ולכן אה, יש מצב שזה יזיז למישהו, כמו שיש אנשים שמזיז להם המסר הנגדי. כן, לזוז מצד לצד, וואו וואו. כן, זה דווקא אחלה מסר שבעולם! <laughs> הופה. הנה הסינגל הראשון מתוך האלבום, ימים שחורים. <laughs> הפקה של מומי לוי! הפח כמו שידורי פורנו בחסות יגאל ביבי מרוחים לי על כל המסך ראפר עם פה יותר גדול מסורלה לא תזכי אותו לים כבר, כמו בלב. כי גם עם כל הראפ הזה יצא מהאופנה, אני כבר אקמבק לי עוד שלושים שנה. אמיר פי גוטמן יככב במחזמר עליי, ואת אשתי תשחק שם מיכל ינאי! אני לא יודע לי מלקחת עצות מזהבי יומי ורדה רזיאל ז'קון פשוט רציתי להפריד טיפה בתינוקות שיושבים להם בכנסת והולכים מכות ועובדיה אולי תפסיק ללחוץ עליי ברור שדרעי סקסי בהרבה מאלי ישי הייתי מדביק לו על החזה פעמיים חי המסכן זקוק לכסף כי הוא זכאי אז אולי אני אתנזר אם לא יהיו בישראל מעמדות יותר אבל עד שלא יקרה שום דבר אחר לישראל ימים שחורים ימים שחורים הזה כולנו כאן מאושרים. ימים שחורים, ימים שחורים, זה המדריך לחיים הטובים. Hey! הם יבחרו לכל ערב את הצורה אז אני אומר נגנוב להם אותו חזרה אומרים לי חצי על שירי מחאה בארצות הברית שרים על מסוכות החברה של האמריקאים הדבר היחידי שקול זה לשמוע כל היום את ג'יילו עם ג'ארו יאללה גם כן תגידו זה רק נדמה לי או שהכי גדול שם בראפ ליד אמנם M&M זה נם מישהו באמת חושב שזה יותר הגיוני מראפר שהוא במקרה ישראל יאו אלי שימו לב אליי ילדים שמעתם יותר מדי את המילה מסרים אבל גם כשראפרים ממש ממש מפחידים הם בעצם אומרים נו לנו להיות עקוף כוכבים בבקשה שלא תאמרו מילה רעה עם כוונות מסחריות אם נמכור איזה אחות בשביל טיפה של ראיונים עוד שתי דוגמניות של פינס. מפרגנות! ימים שחורים, ימים שחורים, בגלל זה כולנו כאן מאושרים. ימים שחורים, ימים שחורים, זה המדריך לחיים הטובים. הפה! אה, שמעתי שהשיר הזה היה פלייליסט בכמה תחנות. הוא היה? כן, אני יודע. בכמה תחנות. כן. כן. שמע, לפני שאנחנו עוברים לשאלה הבאה... אה, אה, חתכנו את השיר? כן. אה, לפני שאנחנו זה, לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא, תסגרו שני המיקרופונים, יש מישהו, יש כאן אנשים שרוצים לברך אותך, אז סגרו שני המיקרופונים. מה זה התגעגעת אני בטוח שאפילו חשבת עליי כמה פעמים שהתקלחת. ככה זה אתם בתקשורת כל השמאלנים הומואים. שמעתי שנהיית זמר, שזה מאוד מתאים. ידעתי שיום אחד אתה תהיה חריאת כזה, ותהיה זמר, כמו כל יפי הנפש, כמו כל הקקות בתקשורת, ותרצה לעשות כסף ולדבר נגד הממשלה. שעכשיו זה דרך אגב בסדר לדבר נגד הממשלה, אבל גם בעדה זה בסדר, אני לא משנה. בקיצור, רציתי להגיד לך שתיכשל בכל מעשיך, שהאלבום שלך אפילו לא בתחנה המרכזית אי אפשר להשיג אותו בצרובים, וזהו, זה מה שיש לי להגיד. ואם אתה רוצה לארח אותי בשיר ראפ שלך, אני פנוי. אתה יודע מה הטלפון, תבוא לג'חנון בשבת! <laughs> זהו. תודה, אה, דוד. באמת רציתי לשאול אם אוקיי. יש ג'חנון בשבת. יש ג'חנון בשבת, כן. זה היה ראשון המברכים. תודה. היה שאלות שלכם, אה, עמיתי המלומדים, די.ג'יי ניר סופרים, אה, שלעולם לא מסיג. עורך דין ממון. עורך דין. שאלה. תגיד. כן. כן, כן. אה, אה. חיקוי הרבה זמן מחכים לאלבום הזה. ויש הרבה אנשים ששואלים, למה כל כך הרבה זמן? מה לקח? מה... Hmm, חשבתי להמחיז את זה. בוא, אבל זה פנטומימה. אוקיי, תוריד את המוזיקה. אוקיי. Where is the love? The love. שמישהו ישיר במקומי. The love. Where is the love? וואו, נראה לי מה זה מגניב. שחור. בטח אה, אם אני אעזוב ואני אקליט תקליט, אז אה, אני אוכל להוציא אותו מהר, כי כל החברות התקליטים יגידו, כוואמי הגדול, כוואמי המדהים, כוואמי מעסק שחור, כוואמי מכוואמי ולירון. אז הלכתי והקלטתי תקליט, ואמרתי לעצמי, איפה האהבה? למה לא שרים על אהבה? אז הקלטתי תקליט שכולו שיר היה אהבה, אבל אז פתאום אה, כל חברות התקליטים אמרו לי, לא, אהבה זה לא במודה, צריך לעשות יותר ארטקור, ארטקור, מסרים. אז אמרתי, טוב, אני אעשה מסרים, אבל כאלה אה, שמאלנים מעצבנים. אז טוב, בקיצור, זה לא הלך לשם הקרוב! אוקיי, כן. לא, בקיצור, מה שאתה אומר שלך... לקוואמי הגדול היה קשה למצוא חברת תקליטים? אני יכול להגיד לך שכמעט אף חברה לא השתינה לכיוון שלי, או עליי, או אני לא יודע איך להגדיר את זה, בוז! כן, בדיוק. תשמע, אה, למי אנחנו עושים בוז? למה שלא נעשה כבוד לחברה שכן... אה, ובכן, להוציא חברה אחת שבאמת שמעת תקליט ומיד אמרה שהם בעניין וזה אחלה חברה שבעולם, קוראים להם B&E, ודרכם אני מוציא את התקליט הזה ביום שלישי. יפה. השיר הבא נקרא עשר, ו... זה שיר, זה שיר אה, עם זה שיר עם מסר. זה באמת שיר עם מסר, למרות שאנשים לא חושבים שלא, אולי. וזה שיר עם אה, המון המון אורחים והפתעות. ואתם אולי תגלו דרך השיר. מה, לא אה, נגלה מי משתתף בו? אני, אני חושב שתקשיבו אה, לשיר ותקלטו לבד, אבל בעיקר אה, הופעת אורח מרכזית אחת של אה, תאמר נפאר, TN. או, זה עליו, מה שרציתי להגיד. ראפ שהוא פשוט אליפות <clears throat> מהסרטים, מה שהוא עושה פה. דרך אגב, אנחנו, אנחנו מגרילים ביניכם את אה, כולם יודעים את התשובות. עשרה עותקים חתומים. אה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לטלמסר 03-765-2252, להשאיר את הפרטים שלכם, לבקש שירים לתוכניות הבאות, ואתם יכולים... לזכות באחד מעשרת העותקים החתומים, שכולם יודעים את התשובות. אלבום הבכורה של קוואמי לפוקס. הנה עשר. השמעת בכורה. אורי שוחד הפיק את השיר הזה. כולם אז תגידו סוף שבוע שלפעמים אני רוקד גם אם זה שיר גרוע זה הבאס במקום כשכולם אומרים או, אה, רוצה להיות חבר בלהקת אבבה בריטני, שמיטני, כולנו בכיף עובדים של קונפורמיסטים שקוראים פה לעצמם מורדים וואו, מדהים, נטלי עשתה גוונים מעניין לי את ה... אבל גוואמי עשתה חומים וואלה, אוקיי, זה באמת חסר תקדים שאני יכול לשפוך לכם פה עוד כל כך הרבה מילים שהן בעצם הטפה נגד מוצרי תאגידים שקונים אותנו כמו בגדים, גדים, גדים, דים ועדיין מקשיבים לי וכולם רוקדים עדיין מקשיבים וצועקים מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אתם נראים לי טוב, אני נראה עשר איך הפריזורה שדפקתי בשיער עשר תגידו איך אני נשמע בכל זמן של הרוק ושל הטרנס ושל הצ'אצ'ה ובכלל אני המלך של הזמר אסתר, אסתר מנפח את הגופה עושה שרירי אסתר דפקתי לי עוד שני שיפוט מרגיץ אסתר כמה עולה הדיסק הזה בתחנה המרכזית, אה? אסתר, אסתר זה השם שכל אחד כמכיר אותו כאחד שלא יוצא לו מהפה אוויר ללא חרוס טבול במחאה אז תעביר לפה את המיקרו שנשאיר ללא מסר אחד שתיים המייק דלוק דלוק לחוש שרמוט קיבל הזיות שהמיעוט התנתק מהמציאות האיחוד שלוש בדם מסרב להתפרק כמו קריית ארבע גם אם תחמש כל נשק הוא כן נשאר עם תוכן שימשיך לכבוש כל אוזן בשש שבע הייתי חייב לעקוץ זה נפלט כמו פלוץ מההיפל פלהות קפץ ערב עם איזו חיוך 08 עם לשון חדה בחותך אותך כמו שמשה חתך את ים סוף יאללה חוי טען שוב איזה מספרים נשארו בשרוול פאק דה תשע אין דיו שלפתי קרף הג'וקר וכולם נרמסו הל כמה אתה מדבר תגיע כבר למסר למה התעצבנת? עשר אתם נראים לי טוב אני נראה אה, עסק שחור מבקשים לא להקליט תודה זה לא מנומס! זה המסר עשר יום שלישי בחנויות! מוזי זה תעכוזי, דופק לי החלפן כמו אצל עוזי מגזוזי, שכחתי את הלוזי, אולי אני בדודה, במקום להיות ערודה, נשאר את יהודה יהודה, ויהודה יהודה השעה? אה, מתחיל עם בחורה, שואל מה השעה? עשר! אה. קקה קדימה לחזק, דוחק מאה עשרים, מרים משקולת מפהק. שק, עשרת אלפים ביורו, אפילו לא שיקול לו, בשביל חליפה מצמר מאיטליה ופנקולו. לא, לא, לא, לא, טפחתי לא. לי היום עוד על האגו גו גו, אני זוכר אותה. אני זוכר עוד מבית ספר נופחתי לה שעות, לא ראתה אותי ממטר עכשיו היא מעוניינת, עכשיו כשאני עשר הכל בזכות מה שגדול בשיר הזה מסר אתם נראים לי טוב, אני נראה עשר אם הגעתם אז לפה בשיר אתם עשר חולה עליי המלך של העיר עשר וכמה דקות כתבנו את השיר עשר זה להיט שמשגע את הראש עשר אז כמה זה שלוש ועוד שלוש? עשר הפקה של אורי שוחט, נכון? אורי שוחט, כן. שהוא פשוט אחד המפיקים הבאמת מדהימים בארץ, והיה תענוג לעבוד איתו, ויש לו עוד שיר בתקליט. וככה, תאמר נפר, דעתי, הופעה מהסרטים בשיר הזה. יש לו קצת זר. סתם, סתם, סתם, אני מת עליו. זה בגלל שהוא... כן, כן, כן. הזה, אה, ראפרים אורחים כמו מומי לוי אחד שאומר, מה אתם כן, אומרים? כן, שלו. לירן פטריק טייני. לא, הוא לא נמצא בשיר כן, הזה. לא כן, כן. חומים? זה השיר שרצית להשמיע. יש לו משפט חומים. ותום רהב אומרת, אסן. מה זה? יש לי עוד שאלה אחת. אבל קוואמי היא עשתה חומים. קוואמי היא עשתה חומים. כן. יש לי עוד שאלה אחת. רגע של... בשביל זה עזבת את העסק? ברור! התוכנית הזאת כל כך התדרדרה מאז שעזבתי ואני עשיתי יצירת מופת. גורי, גורי, תכין שאלה, יש לנו... החוצה, ואני מרגיש שיש הרבה עבודה דווקא על דקויות. אה, גם בטקסטים וגם בהגשה אה, של דווקא הדברים ההומוריסטיים בשירים. אוקיי. זה... זה, זה התהליך שאתה עובר, אתה אומר, אני רוצה את זה נורא נורא מסודר, אתה פדנט כזה בעבודה, איך אתה עובד עליו? אתה מבין, כוואמי, אתה מבין ממה אני סובל? אה, לא, אני אגיד לך ככה, מומי לוי הוא פדנט, ומומי לוי הוא המפיק הראשי של התקליט הזה, וזה למעשה, זה גם מאוד מאוד תקליט שלו. זאת אומרת, זה מאוד תקליט של שנינו. בסדר, זה גם תקליט של קוטג'. אז זה תקליט שלו, שהוא יותר טוב מהתקליט שלו. <laughs> לא, אה, לא, לא יפה, לא- למה אתה מלכלך? אני לא דיברתי על מוני עכשיו, אני דיברתי על קאשי. אני, אה. תקשיב, <laughs> אני... זה לא תקשיב של קאשי. אני מסתכל על לא- כל הריינג' של התוכנית. אני ברגע זה מעליב את מוקי לשבוע הבא. אני יוצר מין פסיפס כזה. ואתה בעצם שואל אותו. אבל רציתי תשובה. אתה שואל... בקיצור, קוואמי, קוואמי, מה כן. שגורי שואל, זה האם קשה להיות בת בעולם ההיפ-הופ? קשה להיות בת בעולם ההיפ-הופ. תודה רבה. קוואמי קופץ ומגיע אל הטוב. מה זה, ל... לא? אמסי לא. שירי? לא, כי שאלתי אותה משהו כזה? הדקויות. אני רוצה שאנשים ישמעו את הספיישל. בבקשה, בבקשה. מומי לוי. אני רק רוצה לדעת איך אתה עובד על שיר. ובכן, אני, אני בא עם טקסט ממש גרוע. כן. ואז אני בא למומי והוא אומר לי, גרוע! עושה ביט מדהים, מפיל, ואני קולט שאני לא יודע לעשות ראפ. אז הוא בעצם מביא כפיל, וזהו. אייס, כבוד. וזה כן. מה שרצית להגיד. יש בדיסק גם... זה מה שישכנע אנשים לקנות את האלבום! יש בדיסק גם making of? כן. מה? יהיה DVD. ונשמיע קטעים ממנו במרתון. אתה יכול להמשיך. זה לא, לא ילך לספיישל הזה ככה. דרך אגב, זה רק בגלל הקומץ. הוא פשוט <laughs> הקומץ של התוכנית הזאת. איך שכנעת את רמי פורטיס לעשות ראפ? אה, זה השיר הבא אגב. אה, נהדר. אה, ובכן. אני יכול להקדיש אותו אה, למישהו? אני יכול לענות על השאלה? לא. גמרנו אינסטרומנטל של תשע דקות. <laughs> אני אקדיש אותו, אתה תמשיך, בסדר? אקדיש אותו. אני מקדיש אותו לנהג מונית שקוראים לו צ'יקו, שהוא לקח אותי היום. מעולה. צ'יקו, זה כן, בשבילך. זה מאוד חשוב. איך שכנעת את רמי פורטיס לעשות טרק? אני אגיד לך את האמת, לא, אני לא הייתי צריך לשכנע אותו. מה שהיה זה שאני חלמתי לעשות איתו שיר המון המון זמן, ואיכשהו נראה שקומבינה זה השיר המתאים. אה, ו... אני, אני ידעתי שהוא מאוד אוהב ראפ, תמיד חשבתי שדברים שהוא עושה מאוד קרובים לראפ מימי אה, אינקובטור ואת תן לי לצאת! ועד את לא קרוא, ילדה כל כך מותחת ואני על הפנים, זה זה ראפ. סך הכל זה, שזה לפחות מאוד מאוד גובל בזה. גם ידעתי שהוא מאוד אוהב ראפ וקראתי באיזשהו מקום שהוא אמר שהאוסף של טופק זה אחד מעשרת התקליטים שהוא היה לוקח לאי בודד. התקשרתי אליו ויצר לי איתו קשר, הוא לא ידע מי אני בכלל, הוא ידע בקושי. אז אה, אמ, אמרתי לו שאני מציע לו לבוא ולעשות משהו שלדעתי הוא תמיד היה קרוב אליו, וזה לעשות ראפ, אבל par excellence על קטע היפ-הופ, ביט שמן. לא משהו שהוא על יד, אלא הדבר עצמו, הוא פשוט נגנב. והוא בא והוא עשה את זה, ו... הוא עשה את זה מדהים, כן, קוטג' ואני ומומי היינו שם, פשוט התעלפנו. אז בקיצור, הנה, מתוך אלבום הבכורה של קוואמי, כולם יודעים את התשובות שיוצא ביום שלישי. אמ, הלהיט עד כה מהאלבום, קומבינה, קוואמי דה לה פוקס מארח את רמי פורטיס ואת קוטג'! Yeah, man. אנא, תתאים את עצמך, מן, כדאי שתשתנה. נמרס לך להיות מעפן? תלך למסלול המשתלם ארבעה חברים חינם, חמש אגורות לדקה בתשלום כפול, שמונים ושישה חודשים מדהימים. לשלוח עשרים עצים רגטונים ותחתונים, זה לא מתגל את המוח, נולדו פה כוכבים. מסלולי חיילים לרווקות לחתולים, מסלול למשפחה, מסלול לאחותך. מסלולים משתלמים, אה? בתחת משתלמים. מסלול ישר ממני אליכם אל הכיסים. כסף, כסף, כסף. שורף לי את קצה היד. אחד משקיע בסיגניה, פתאום סגן שר. כל את הקו יעש, לא יכול לעזור. על הצוואר של מי שכבר חודשים ללא שכר, שרת את הבלוז, לקוטג' חצי. הכל איש, אתה ראש ממשלה, אתה כריש, דגול. כל צעד שלך שקול, הכל מדוד, וכל מילה שלך פוגעת בול. תומך בכוח הזרוע, אבל החיוך שלך מושלם. היו, מאחוריך שני שליש מהעם. כשתסיים את התפקיד, למה שלא תיקח את כל המתנות שבעולם? לא זה לא ממש לשתוק, קח את כולן. אוי חקירות, אוי. למה הם עושים לך בעיות, אוי. חבל לכולם על הזמן. ככה אתה תצא מזה חלק כמו שומן, כמו תמיד, מי נגדך יעיד? ספק לא מפסיד. במקום בו ממציאים עמותות שלא בדיוק קיימות כמו פטריות, אחרי הקצב שיש במדינה הזאת בחירות, אז איך תפסיד, אה? ומי אומר שזה רע, שזה רע, שמינויים פוליטיים פה הם כבר עניין שבשגרה? ואם ג'ודי נרמוז שלום קיבלה תוכנית בטלוויזיה? מה נשאר כבר להגיד, אה? שעון אבל קיבלתי פלטינה משכתי בחוטים נתנו לי שער מגזינה עכשיו אני מוצלח אני סלב רטינה טלפונים כל היום ואני לא זמינה כבר מזון מכוער אבל תלויה עליי קוזינה הכל פה זה קומבי ביבי ביבי ביבי ביבי אתם על ספיישל בעסק שחור לכבוד אלבום בכורה של קוואמי דה לה פוקס כולם יודעים את התשובות, האלבום ביום שלישי בחנויות! אתם יכולים לזכות בו בטלמסר של העסק, אגב. עשרה עותקים חתומים מכולם יודעים את התשובות. אלבום הבכורה של קוואמי. אנחנו מחלקים לכם אותו בטלמסר 03-765-2252. השעה השנייה של עסק שחור, די.ג'י ברק וייס הוא הטכנאי! חגי רבננקו הוא מפיק העל. אסף הרש קוזהבי. הוא לא קיים במערכת כן, הזאת. כן, ובהופעת אורח פתאום אה, גם, פתאום סקלר פה, וכל מיני אנשים התחילו להגיע לפה. זה... מה, מה קורה פה? ואם כבר כן. אנחנו פה בספיישל, אני... וקואלינפו! שמעת בכורה. אז אני רק רוצה להגיד שכבר uh, ראיתי, uh, הלכתי עם פורטיס למעגלי פרי סטייל של פאנטי חסיד מהפורום, והוא <laughs> פתח עליהם דיסים מטורפים, קרע את כולם, חבל לכם על הזמן. של מה? הוא פרי סטייל מדהים. מי? לא, אין אחד כזה? לא, אפשר להרים את האנדר? כן. אה, מה, מה תרים אה, פטיפון, תרים! יפה, זהו, תודה, ברק. כן. מה? לא, אני לא יכול כל הזמן לשאול כן, משהו, ואז כאילו שירדו על השאלות שלי. נו, אני פשוט לא יכול. שאלה של... דיג'י סופרים. אם אתם רוצים להיות רציניים, אתם רוצים להשתתף. מה, זה, אלכס? תצא מהופעה, תנו לי ולסופרים לדבר! היית בלהקה, קוטג' ואתה... ואם אתם רוצים להשתתות, אז תשתתו. אני לא אקח... קוטג' כן. ואתה היית מבויקה. כן. לא סתם רציתי להגיד את זה. אני רק רוצה להגיד שאני עדיין פה. טוב, שאלה של סופרים. שאלה. אה, דברים שיצאו לרדיו... יש פה אנטיפאזה. מה יש פה? נכון. בדיוק. מה? נכון. לא כלום. רון, זה לא מעניין את המאזינים שיש פה אנטיפאזה. אוקיי. אני ניסיתי להסביר לך את זה כבר בימים שאני הייתי לך. למה? אנטיפאזה במדבר, זה עובד יופי. אה, אה, אה, סופרים, עם שני הסינגלים הראשונים היה אפשר לחשוב באמת שזה אלבום אה, שמח, ועליז אה, אה, והיפ-הופ. אלבום יש בו הרבה, אמירות אישיות, גם לא רק אמירות חברתיות. כן, למרות שהשיר הבא הולך להיות שיר חברתי, אבל, זה נכון, זה... מה, אנחנו הולכים לשמוע? את אחד בפה, אחד בלב. לא, רגע, לא, לא, אנחנו הולכים לשמוע... טוב, נו, לא. נשמע את אחד בפה, אחד בלב. יופי, מעולה. אכפת <laughs> לא, טוב, אז נגיע לאמירות האישיות אחר כך. אז דבר על... אבל אני אגיד שאפרופו מה שאמרת, באמת האלבום הזה אה, הוא באמת לא כולו רק היפ-הופ, או בוא נגיד לא, בהחלט לא פיור היפ-הופ, זה אלבום שהוא מאוד מגוון מוזיקלית, למשל השיר הבא שתכף תשמעו מה קורה בו, שיר שנעשה עם אה, להקה לא מוכרת בשם פוסט פאניק, אה, ומעבר לזה אני חושב שזה... שיר שהוא לוקח את, ה, את כל הסרקזם הפוליטי בשירים שלי צעד אחד קדימה, הוא הרבה יותר, הוא אפילו הרבה יותר בוטה והרבה יותר חד והרבה יותר... כועס, אבל מה זה כועס? לא כועס uh, צחוקים. רותח מכעס, וזהו, אחלה שיר. כפרה עליך. אז הנה, מתוך אלבום... אתה טוב, אתה טוב, אתה רוצה לעבוד פה. תודה לך, הוא טוב, הוא גם יש לו קול רדיופוני, מה שאין לי. והוא גם, יש לו צ'ארם. אחד בפה, אחד בלב. איך לא היית בצארם? עם חבורה רוצחת של נגנים בשיר הזה, שימו לב. הפעם האחרונה שאני לא מדבר ולא מנסה להגיב ונשאר נמנע רק אל תגידו לי מה לא עשיתי נכון, אני לא התכוונתי בכלל לעצבן אף אחד, אני סך הכל מת לעלות עם כולם על הגל אז נשאל הגל הנכון לכולם, זה שאומר שאנחנו בסדר ומי שאשם זה כל העולם מלמה הסתכלתי החוצה, נתתי מבט ונראה לי בסדר אז עוד לא הבנתי אם יש מלחמה, מה ככה היא נראית אני לא רואה פה דבר מיוחד, ולפחות הדיבור עליי טוב, כי אני מפחד לקחת צד. למה אני בכלל תקום מהמיטה, יש מחוץ פיגור, או שהייתי בשביתה, תגידו לי לרדת, לא הבנתי מה אמרתם את לי. ואומרים שאני בוגד כי אני לא רוצה להיות מינימום, מינימום הרמטכ"ל. טוב! לא! ממש מנצל שדפקתי לכולכם את המורל הלאומי. סתם מבטחים בתקלים ובסמלים שלי. סמלים הם סמיילי שיסבירו מי אני. מי אני שיערער על זה? אחד בפה, אחד בלב, אל תסתבך עם האמת, אדם חושב. אל תסתבך עם האמת, אדם חושב. תן לי כפול מהסטנדרט אז לומר מה שאתה חושב. בואו נכפיל את הסטנדרט. עסק שחור אקסקלוסיב. עכשיו, נכון שזאת הפעם האחרונה שאתם קוראים לי לדגל ה... אה? כשאתם יושבים רגל על רגל ה... אה? מדליקים סיגר ומטרידים את המזכירה. אה? כיף לכם נורא, בשבילכם הישרדות זו רק סדרה. אם מישהו הלך וואלה לא נורא לכם יש זמן לבזבז, יש ממון לשלם למסיתים שילבו את ההמון אז כמה שיותר, כמה שיותר אני נכנס אל השורה זה לא יפה להיות אחר כמה שיותר, כמה שיותר מהמפתעה שלו שלי מיד הביטחון גובר גבר אוהבים אותי צייתן ואהבה זה ממכר זאת הפעם האחרונה שאני מדבר כי יש במי להילחם, איזה כסף, למי יש זמן להילחם בשביל כיכר הלחם? זה אחד בפה, אחד בלב, לא מסתבך עם האמת ולא חושב יותר. אל תסתבך עם האמת, אדם חושב. כפול מהסטנדאפ. דבר חופשי, רק אל תעז לומר מה שאתה חושב. יותם אוחנה בס, יותם מפיק גיטרה חשמלית, תומר צדקיהו תופים, שירה, עיבוד, הפקה מוזיקלית ולחן, דרור מוהר, ענק. מוהר? פאניק קוראים ללהקה הזאת. פוסט פאניק! כי זאת הפעם האחרונה, הפעם האחרונה שאני לא מדבר ולא מנסה להגיב ונשאר נמנע, זאת הפעם האחרונה, הפעם האחרונה. אחד בפה, אחד בלב, מתוך אלבום הבכורה של כל המידע לפוקס, כולם יודעים את התשובות. שיר נהדר. כן? באמת שיר באמת שיר. תודה. אוקיי. לפני שאני שואל אותך את השאלה, כן. ג'יקה, אה, כן, כן. לפני שאני שואל אותך את השאלה, רגע, אתם נכון. של האייזק. לפני לא. זה ברכה. לא, לא. ברכה. הלו גבר, לאן נעלמת? למה לא רואים אותך במילואים יותר? שמענו, רוצה את האלבום, אתה ממזר, אתה ממזר! מה, למה לך להוציא אלבום? בשביל מה זה טוב? לא מספיק לך, התוכנית שלך היא הקצה, הקצה, איפה שאתה מנגן את המוזיקה המוזרה של כל האמריקאים הלבנים האלה עם הגיטרות. למה אתה לא שם מזרחית? אצלנו במילואים לא אוהבים את הרעש הזה שאתה מנגן. בקיצור, גם אני וגם אחי דופוס רצינו להכין לך בהצלחה עם התקליט ולתרום לך חי שקלים, למה כסף אתה לא תראה מזה, למה היום כולם צורבים, ככה זה. אז אה, שיהיה לך בהצלחה, קוואמי, ומדי פעם ככה תקפוץ, ותשים מוזיקה גם לחיילים. טוב גבר, תודה, תודה. וואי, זה פנחס, איזה התרגשות. מדהים, כל הדמויות האלה שמברכות אותי, הם שנאו אותי כל כך כששידרתי את התוכנית הזאת. אבל אתה רואה שאתה מפורסם. I feel the love, כן, שאני מפורסם. כשאני מפורסם הם מתקשרים. שמע, פר, קוואם, אנחנו נפגשנו... לא, בשביל זה עזבתי את התוכנית, בשביל להיות מפורסם. שמע... לא הרבה אנשים יודעים את זה, הרגע שבו... והתחתנתי אגב גם. מזל טוב. יש לי ארבעה ילדים. <laughs> אני זוכר שידרנו כאן בעסק שנולד לך הילד הראשון. נכון, אני גם זוכר. כן. הציפו את הבית שלי בברכות למרות שלא נולד לי ילד. כן. אפילו שאלו את חברה שלי לשעבר, מי האימא? כן. סיפור אמיתי. פשוט מי שלא מבין את הבדיחה... אז יש לו בעיה. פעם הייתי בחומש מעסק, ולירון ומי ששידר איתו את התוכנית אה, אמרו שנולד לי ילד. זו הייתה בדיחה שרצה כל התוכנית, אנשים שלחו פקסים, רק בסוף התוכנית הם לא אמרו שהוא לא נולד. כן, תודה לירון. תמשיכו, מה? מה קרה? כן. נו, למה, אני לא מבין, אני היחיד שצריך להגיד, ספיישל קוואמי, אשמת בכורה, לכולם יודעים את התשובות ביום. ביום שלישי בחנויות! לא, למייסר של האייסק, אתם למייסר של האייסק, 03 765 2252 03 765 2252 פעם הייתה מחכים, כן זה נכון עד שאתה הגעת, עשרה אה, עותקים, אה, חתומים, חתומים שכולם יודעים את התשובות, האלבום שלי, קוואמי מתנת B&E בדיוק, כל מה שאתם צריכים זה לעשות אה, מתקשר לטלמסר. שמע, הפעם... 765-2252. נכון, הפעם הראשונה בעצם עסק שחור התחילה מזה שנפגשנו. הראפ הראשון שעשית נכון. אי פעם נכון. היה עם הביסטי בויז. כן. <laughs> הבן אדם... הוא התחיל נמוך. הוא כן, התחיל נמוך ומשם הוא עלה. משם הוא טיפס לקוטג'. כאילו וזה, כן, נכון. וזה פחות או יותר... קוטג' המליץ להם עליי. הבנתי. וזה פחות או יותר אומר אה, ההשפעות, כי גם הביסטי בויז, אתה יודע, הולכים לכיוונים שונים, משנים כל הזמן, פעם עם רוק, פעם עם זה. זה כמה לביסטי בויז הייתה השפעה בכלל על ההחלטה שלך להפוך לראפר? אה, תשובה רצינית? לגמרי, אם אפשר אחת בתוכנית אני אודה לך. אה, בשיא הרצינות, זה היה אחד הרגעים הכי מכריעים בחיים שלי, בגלל ש... עד לאותו זמן אני עשיתי ראפ, אבל עשיתי ראפ אה, למקלחת. זאת אומרת... אה, ובלהקת גרישה. לא, בלהקת גרישה הייתי גיטריסט שני. <laughs> כן, אני זוכר. אבל בימי הרוקסן היה כזה דבר. אבל לגמרי התביישתי, זאת אומרת, לא, לא היה לי טיפה אומץ להוציא את זה החוצה. ולא היה, לא היה לי נעים והייתי בטוח שאני אפתח. אגב, צדקתי בדיעבד, אבל לא משנה. <laughs> אבל באותו זמן, בתור מעריץ גדול של הביסטי, אז ידעתי את כל המילים שלהם בעל פה. Uh, עשיתי איתם ראפ בתוכנית של טל ברמן שהייתה בצהריים, וזה גרם לי פתאום להרגיש שוואלה, אולי אני... אולי אני יכול, אולי זה בסדר, אולי זה לא כזאת בושה להתבייש בעצמי. ועכשיו, כל הפורום של תפוז, קוואמי, אתה כן צריך להתבייש. <laughs> זו הייתה טעות, למה עשית את זה? בוא למעגל הפרי סטייל ונקרע אותך. איך רואים שהוא כבר סלבריטי, הוא כל כך מודע. מה, למה, זה, עזוב אותך, זה... We built the city on rock and roll. זה א', וב', בעקבות ה... זה שהיינו מהביסטי בויז, אז אתה באת אליי ואמרת לי, וואו, אתה ממש טוב, אתה עושה את זה אחלה. זוכר? הייתי שיכור. וככה <laughs> אמ, הכרנו. מתי זה נכון. היה? מתי זה היה? 95. לפני עשר שנים. נכון. עשר שנות גרוב. הציוני? <laughs> נכון. כן. <laughs> לפני עשר שנים, לפני עשר שנים. אה, תשמיע את זה. כן. אז אה, את מה? את הפריסט לא- עם הביסטי? כן. זהו, שנעשה בפלטינה, נעשה מרתון קוואמי ונשמיע עוד כל מיני דברים. ואז גם נדבר יותר. ואז גם נדבר יותר, בדיוק. הנה מתוך אלבום הבכורה של קוואמי, שיר שנקרא "כשאלוהים אמר בכיף". אתה רוצה להגיד עליו משהו? אה, כן, זה שיר שנעשה יחד עם אה, מפיק בשם ברק הורקנשטיין, שהוא איש להקת שייקלה, להקת אה, את זה גם. להקה מצוינת. וזה שיר מאוד קרקסי שקורים בו הרבה מאוד דברים עם שלל השפעות, ו... שחק אותה, סקסי. השתמשו בו כתירוץ כדי לשפוך את דמו של בריק כפיו, ושלב אחר שלב גולם מחסל פה את עצמו ועוד בשמו של אדוניו בשם הנשק והכוח שוב מתפללים כולם לעגל הזהב ולא נותר לאן לברוח לא ידעתם אלימות היא נהר אכזב מלמדים את התורה מלמדים אבל בדרך שוכחים שהם היו שני תאומים יעקב ועשיו לטקס מלכות שולחים אותנו גיבורים הם השמינים אבל אנחנו לא חוזרים משדה הקרב בריונים הופכים למנהיגי עמים מנהיגים מנופפים באקדחים נתינים נוברים בשם המנהיגים אנשים נופלים הבריונים קמים אז די כבר עם הפרדוס של תשעה באב אלוהים כיצד מרוויחים כשהם זורחים שמלחמה היא לטובת האומה? נכון ילדים? המנהיג דיבר אז עכשיו כולנו מקשיבים אם האיש אמר אז כנראה שהוא צודק בואו נסתום את הג'ורה מיד למי שמפקפק כל מה שידעתם על דמוקרטיה זה שטויות אנחנו כמו אמריקה, רק בלי הקטע המיותר המעייף ובמיוחד המנג'ס הזה של ריבוי דעות מעצבן! לפשול, קרים אותך למות, אז מי אתה בכלל שתגיד שזו טעות? מה, מה, אתה בכלל פותח פה? אתה שים חיוך דחוף ותתנהג יפה במקום לנסות לנקוט עמדה, למה לא תשאיר בדה בדה בדה? אל תנסה להיות חכם יותר מכולם עם עוד מידע כי מה יותר פשוט מלקבל באמונה שוחד ודת, דת ומדינה ורק כשמבזים פה שטרות כולם פתאום נותנים פה אהבה בכמויות שיגעון תשעה באב, אלוהים מאושר עכשיו, הוא לא רואה כי אנחנו לא עושים כלום. כל העולם יעשיר יחדיו, ואלוהים מתגאה עכשיו, כיף לעשות את אב המאושר. אז די כבר עם הפרצוף של תשעה באב, אלוהים הבנתי. עכשיו... אמ, כשאלוהים אמר בכיף, מתוך אמ, אלבום הבכורה של כולם, כולם יודעים את התשובות. השמעת בכורה. בעסק שחור, יאמן. אה, עוד ברכה אחת לפני שאנחנו עוברים לשאלה הבאה. אוקיי. שנייה. שלום לך, קקי. <laughs> אני מאוד שמחתי. ששמעתי שאתה ואני באותו התחום, וגם אני נכנסתי עכשיו כמוך לתחום של ההופ-הופ, של המוזיקה הזאת, כי זו המוזיקה עכשיו הכי פופולרית. ואני עכשיו כוריאוגרפית של ריקודי הופ-הופ בכל מיני מועדונים וכאלה, ואני עושה ריקודים על במות ומרוויחה ים בכסף, ויש לי אפילו כאלה bling bling כמו בטלוויזיה. גם אם אני מלמדת אנשים איך רוקדים הופ הופ, ואפילו אני חושבת ששמעתי את השיר שלך במועדון, או לפחות בית אחד, כי הדי.ג'י הוריד את זה מהר כי אף אחד לא רקד, אבל אני שמחה בשבילך שהוציא את האלבום, ורציתי להגיד לך שאני מאוד מתגעגעת אליך, אפילו בדרך התנ"כית, אם אתה מבין על, על, אני מדברת. אז זהו, אז שיהיה לך בהצלחה עם האלבום שלך. ואם בן הזוג שלך הצל. אה, זה לא ההוא? אז מה הבאת אותי לפה? חזק! <laughs> תודה רבה, ג'יגי. זכור לי שגם בזמנו שנאת אותי מוות. <laughs> אנחנו עוברים לסינגל השלישי שיצא מתוך האלבום. כן, יצא ממש לפני שבוע. הוא יצא לפני שבוע והוא אחר לגמרי. הוא אחר לגמרי. וזה שיר ששוב אתה מארח בו את קוטג' יש הרבה כאלה באלבום, כן, אגב. אה, אפשר לציין שהוא פה. אוקיי. לא, לא, לא צריך. אפשר לציין את זה. רגע. ערב לכולם. <laughs> זה קוטג'. כן. אה, שלום, דוקטור, רציתי להגיד לך מזל טוב על האלבום בו. אה, אז בוא נדבר קצת, <laughs> לך תדע. טוב, עכשיו רציתי להעביר אותך לפאזה רצינית. שזה שיר אה, נורא ישן, בעצם, לך תדע. אה, כן, זה שיר אה, ישן ומוקדם, זה למעשה לא עוד שיר שבו אני מערכת קודש, זה שיר משותף שלנו שנולד ביחד. כן, בתקופת בויקה. ממש ממש מזמן. לדעת. אולי תיקח את המיקרופון הזה. בדיוק. אוקיי, בבקשה קוטג', מה אתה רוצה לדבר על השיר הזה? שזה שיר שאני מאוד מאוד מחובר אליו. והוא נולד לפני הרבה הרבה זמן, ויש לו עדיין... אה, זה שיר, זה שיר שנולד עוד בימי בויקה. בתקופה ש... המעריצות הקיפו את הוואן. המעריצות הקיפו את הוואן וצעקנו, די, די, כן. אבוי. No לא, more. אני יכול להגיד שלפחות באופן אישי, לי היה מאוד אה, קשה מכל מיני סיבות בתקופה הזאת בחיים. חושב שגם לקוטג'? כן. והשיר הזה הוא נולד אה, כמשהו שפשוט רצינו לנחם בו את עצמנו. זאת אומרת, הוא נולד תוך כדי אה, שיחות שלנו אה, להקלטות ומההקלטות של בויקה. ממש כל מיני נסיעות מאוד ארוכות בלילה, ומה שהשיר הזה מבטא והדברים שנאמרים בו זה ממש... השיחות שלנו. זה ממש הדברים שאמרנו אחד לשני, מהדאון הכי גדול דרך זה שניסינו לנחם אחד את השני תוך כדי, ו... שמע, אנחנו האנשים הכי קרובים בעולם, ואני חושב שזה גם ככה זה מרגיש. זה שיר שהוא פשוט אה, שיחה בין שני חברים. והפיק אותו מוסף, שהפיק אה, גם את האבום של בויקה, שהוא בן אדם שלא יאמן בכלל, מוזיקאי ענק, ומומי לוי נותן פה קטע מפיל. לך תדע. לך תדע בעלייה, בירידה, איך תדע כשכולם יודעים מה טוב לך, מה איתך? לך תדע שתזדיין הסבלנות, אני רוצה להתפרץ עכשיו. את החוזה עם החיים שלי מפוצץ, אני עוין. כי החיים שלי בזבל, אין לי כבר מה להפסיק, כי העולם שלי תלוי על חבל, הולך שולל. על חבל דק ללא שיווי משקל, תגידו, מה ביקשתי סך הכל? טיפת מזל? תגידו לי איך אני ממתיק את הגורל שלי המר, ומה כבר מחכה לי בעולם כל כך אכזר. אני מנסה לראות את האור שבקצה, מרים את הראש מעל המים, ואני נשבר. איך אפשר אז לראות את העולם שלי אחרת, גולת הכותרת? איך אני מחליף את התרגום בגוף הסרט? איך אני אקום ממנגינה אחרת? מה יהיה איתי? לך תדע מה יביא לך מחר בחיונים המיותר, מה מחכה לך למעלה? תדע. לך תדע בעלייה, בירידה, איך תדע כשכולם יודעים מה טוב לך, מה איתך. לך תדע, לך תדע מה יביא עכשיו יום. שינוי בכל מה שהכרת, או שסוף סוף תעשה עם עצמך הסכם שלום. נרדם וקם על צד שמאל, תפסיק לחטוף מכל דבר קטן חום. חום מפה, חום משם, כל אחד מביא לך את זה עד כאן, מפה הפחדן. אתה? או זה שרוצה לראות אותך נכנס מתחת לשולחן רק בשביל לראות אותך נבהל בוחר לומר מילים כמו שפן או קבן זה רק מילים זה לא ידוע בוד עם כל מה שיהיה ממך, כל מה שיהיה ממך, בן זה עבד לשנאה שלך תקום כל בוקר עם סיבה להיות מסכן או לא, אתה מסכן ילד מזדקן כשבא לוותר תרים את הראש כי לא הכל כתוב ולא הכל הופך לחלודה הנקודה היא בן אדם שלך תדע לך תדע מה יביא לך מחר מה חיונים המיותר מה מחכה לך למעלה לך תדע לך תדע בעלייה, בירידה, איך תדע כשכולם יודעים מה טוב לך, מה איתך? לך תדע, לך תדע מה יביא לך מחר, מה חיוני, מה מיותר, מה מחכה לך למעלה. לך תדע. לך תדע בעלייה, בירידה, איך תדע כשכולם יודעים מה טוב לך, מה איתך? לך תדע. הקטע של מומי לוי המדהים. לך תדע. לך תדע. מאלבום הבכורה של קוואמי דה לה פוקס. לך תדע בעלייה בירידה, איך תדע, כולם יודעים את התשובות. יום שלישי בחנויות. ממליץ לכם, יחד עם קודם, לשט ולקנות את הדיסק הזה, כי יהיה לכם נורא נורא כיף. גם באוטו, גם בבית, גם למה? חיים. אני רוצה להגיד אה, משהו על השיר הזה, בכלל, בעניין קוטג' אה, זה, זאת אומרת, אה, הטייטל אה, קוואמי מארח את קוטג' זה, מין טייטל שנוצר כי צריך לכתוב, להציג את זה באיזושהי דרך מסוימת על הדיסק, אבל זה שירים שלנו ביחד, זה לא בעצם, הוא לא אורח שלי פה. זה שירים שלנו בשותף, ויש אה, לנו עוד הרבה חומרים ביחד, כולל באלבום הסולו שלו, כש... ש... לכשיצא, שמוקלט בימים אלה, ואני יכול להגיד לכם שהוא פשוט ענק! וואו! ו... וזהו, וגם אנחנו נופיע ביחד, קרוב מאוד. אמן ואמן ואמן סלע, אה, לדעתי זו הברכה האחרונה להערב. הנה זה בא. שלום אלי, אני התקשרתי על מנת לברך אותך על... שלום אלי. יורק, אה, האלבום קראתי בבית חולים, שמו אותי בשפעת במסדרון, אז הביאו לי עיתון. והיה כתוב שאתה הוצאת אלבום, ואני זכרתי אותך מפעם, מתנועת ההתיישבות, ושהיינו מדברים אז, ורציתי להתקשר ולהגיד לך... ביורק של הרבה עותקים. אז שלום אלי, והלוויה יוצאת ב-11 מבית המנוח. שלום, אלי. דווקא אתה תמיד אהבת אותי. קומי, קומי דה לפקס, אחלה אחלה טרק, קאם, קום, קומי, בינה, אחלה אחלה של שיר עם רמי פורטיס וקוטג' השיר הבא, כן. השיר הבא אני חייב להגיד שזה אמ, אחד השירים, אחד משני השירים שאני הכי אוהב באלבום. וואלה. ואני חושב שזו הפעם הראשונה שעסק שחור יצא לתקופה ארוכה של השעיה, ואתה נסעת לניו יורק. נכון. אה, ולשיר קוראים בת ים ניו יורק, ואני חושב שהוא שיר פשוט מדהים. אה, תודה רבה. <laughs> מה השאלה? אין שאלה, אין אה. שאלה. אתה יכול ללכת, דרך אגב. <laughs> בעיקרון, אין לנו יותר שאלות אליך. <laughs> אה, הנה, מתוך... רגע, מה, לא, לא להגיד משהו על לא, השיר? לא, אל תגיד. מי שר בו בבת ים ניו יורק? שר בו מומי לוי. הענק. יפה. משתמשת הרבה פעמים במילה הזאת. זה מה שרציתי שתגיד. כן, כי הוא ענק. כאילו, מה? מה שקרה בשיר הזה, זה גם, זה אפרופו מה שסופרים שאל קודם על אה, דברים אישיים, אני לא יודע, יש עוד המשך לשאלה הזאת? לא, אה, אין, עזוב. אוקיי, אבל בכל לא, מקרה, אה, זה שיר מאוד מאוד אישי, ומומי פשוט... השיר הזה הגיע בלי לחן, זאת אומרת, היה, לי, היה רק הראפ, והיה רעיון הסימפול שהבאתי. איפה הסימפול? אה, זה סימפול משוקולי, אה, שזה השיר הראשון אי פעם שגלי עטרי הקליטה, זה היה דואט שלה עם אה, יורם ארבל. עוד פעם גלי עטרי, די! אבל במקרה לא אני חשבתי על זה, ומומי נגנב, הוא, הוא בנה על זה את הביט הזה, והיה רק הראפ, והוא פשוט הרגיש שצריך להגיע לשם איזשהו פזמון, והוא פשוט, הוא כל כך הרגיש את הטקסט. זה דבר אחד. ודבר שני, גם אמרתי לו, אמרתי לו כל הזמן, תחשוב מרווין גיי, תחשוב מרווין גיי. והוא פשוט הביא את הלחן הזה. אני תוך אה, חמש דקות בערך כתבתי את המילים, והרגשתי כשהוא שר את זה, שהוא פשוט ממשיך את הראפ. זאת אומרת, הוא ממשיך את אותו בן אדם שמדבר את השיר הזה. במקור לא היה לא לזה פזמון? במקור לא היה לזה פזמון. במקור חשבתי שיש שם סולו סקסופון. אבל מומי הוריד את זה ממני בבעיטה. הנה שיר על בן אדם שמשתחרר מהצבא, עוזב הכל מאחוריו, נוסע לניו יורק. פוגש את ניו יורק בפעם הראשונה, קוראים לזה בת ים, ניו יורק, תשמעו איזה שיר יפה. מתוך אלבום הבכורה של קוואמי דה פוקס, כולם יודעים את התשובות. היו בת ים, ניו יורק, זה לא כל כך רחוק, דרכון עליי בגדים בתיק ותיק טיק טוק. ודבר אחד בטוח, אני לא עצלן, נכון? אני עובד כמו משוגע, אני הרווחתי את הטיסה, הרווחתי את המושב, הרווחתי את הדיילת שתצעק עליי לחזור למקומות ולהדק את החגורות כשאין עוד תור לשירותים ומסביבי כולם אוכלים, פשוט מפנה לה את השם. אני בולע את הרוק כל כך הרבה זמן, הכל קורס ואני כן כאן, כן כאן. זה מקובל לצאת אל החלל כשרק טיפה לחוץ, אז למה לא לעוף מכאן בכלל, אה? אתם תחיו ותחיו טוב בקצב רץ אני אחזיר פה לפופ את ההיפ-הופ כי בקשר לחיים המהירים אני הבנתי את השטאנץ לוקח צ'אנס עכשיו לוקח צ'אנס מה זה היה? כל מה שהיה נכנס למזוודה ולא נשאר רק אותי מה בדיוק מחכה בניו יורק בשבילי בתוך העננים, מתוך ענן דוח ומיסים. צריך לצאת בחוץ בשביל להיות עני בפנים. פיסת לילה נדלקים המנועים, דופק הדופק, זמזום חושים. זו זו זו זו זו. ולא אכפת לי מהסרט, לא אם יש תרגום, לא רק מנהטן, זה הכל או כלום, יו. קדימה חו"ל זה פה ממש ממול, לא? כל השמיים מוארים. מטוס אחד עם תקליטים בין הבניינים הכי גבוהים צ'או, ימים ריקים אדיוס ושכל רגע רק ירגיש כמו שקורה בחתונות כשמביאים פיצוץ לכוס זאת לא סיפוריו, זה מטוס, לתפוס הכל בסייל מפה מישראל כמה סוספרה יכול להיות רתום להתרגל או להתהולל אני שואל אותך עכשיו אני שואל מה הבעיה? כל מה שהיה נכנס למזוותה Heaven. è יודעים כבר בדיוק מה לעשות, וכשאתה בלימודים אז טוב לך לחיות? אני אסיר, תודה על עבודה שיש, אבל בשביל טיפה שיווי משקל אני הולך עכשיו לשבור את המעגל. מהשרב המקומי יש לי מספיק די והותר, שלל. אז תגידי מה הבעיה, כל מה שהיה נכנס למ... מחכה בניו יורק בשבילי מה הבעיה? כל מה שהיה נכנס למזוודה לא שיש לי רק אותי בת ים ניו יורק, ומי שאחרי השיר הזה לא יגיד שמומי לוי הוא זמר פשוט גאוני, <laughs> כנראה שהוא חירש. <laughs> אה, שיר פשוט מקסים, והשיר השני שאני הכי אוהב באלבום יגיע אה, בסיום הספיישל, אבל לפני זה כהן, צר לי להטריד אותך בעניין פעוט. אה, יש לנו כאן ראפר בתוכנית שאנחנו מנסים להריץ, ושמו הוא אליקו סטייל פרודקשן. שמעתי עליך. הגיע לכאן לתוכנית, והוא גם רוצה, הוא רוצה לשאול אותך כמה דברים. שמעתי שאתה במעגלי פרי סטייל. מה כן, קורה, גבר, פועמי, מה העניינים? מה קורה, אליקו? כבוד, כבוד, שמעתי את האלבום שלך, רציתי לשאול אותך, בתור מי שמייצג את ההיפ-האפ וההארדקור וההנדרגראונד, ובתור אה, ראפר אשכנזי עם אה, זרימה חלשה, <laughs> למה שלא תפרוש? אה, למעשה, למעשה, כולם יודעים את התשובות שיוצאים ביום שלישי לחנויות. הוא האלבום האחרון שלי, אלבום הפרישה. כבוד, כבוד, כבוד, כבוד, כבוד. טוב, גבר, הכנתי לך הפתעה קטנה. אני קראתי בריאיון שהחלום הכי גדול שלך זה לזרום עם אה, משפחת סטייל. כן. אז הבאתי, כן. אז הבאתי פה לאולפן את הכישרון החדש, לא. התגלית. לירז, תעשו לרעש! איזה כוסית. אני אזרום איתך עכשיו. אזרום איתך עכשיו. לירז, לא עכשיו, בפזמון. בפזמון. בתופים. אה, הכנתי לך הפתעה, אנחנו הולכים לזרום עכשיו ביחד בשידור חי על ביט של משפחת סטייל, ואם אפשר, אה, לירון תריץ את הביט. Yeah! הופה! אה! יאמה! כואמי! איזה אני! אליקו! לירז! משפחת סטייל, כולם באולפן. עכשיו אליקו בקומבינה, זורם על המקומה. אה. נותן לכם ב bling bling, לוקח לכם את השוטגן. נכנס כמו המלך לכל המועדונים חינם. אוטומטי שבאתי, הלכתי נרקופטי, באתי באתי. שולח אסמסים לכל המצעדים. מצביע לעצמי אפילו שאין לי שם שירים. גונב לאילן בבילון את כל החיילים. אה, קובע את ה style, כמו בשמונה מייל, מסלולים משתלמים, אה? בתחת משתלמים. אליקו וגם קוואמי פה אוכלים את המתחרים. גורי גורי גורי, תעיף כבר את לירון. משפחת סטייל כאן באולפן עשינו פתאום. תפקיד חדש, מארחים פה את לירז וזה מאחוז. כבר לירז, מה העניינים? אולי כבר תיכנסי, תשאירי את הבלוז, תזיזי את הכול. הכל בזיקה מילה, נה נה נה נה, יופי. על הביט, כן. ו... זהו, עד לכאן הגענו. תודה. כבוד. פינת ה... אתה רוצה להגיד משהו לפני השיר הבא שידברו, שזה שיר מאוד כועס על המון אנשים? אה, כן, השיר... אסף, אתה 200 שנה בתוכנית, אתה עוד לא יודע שהאור דולק, לא מדברים? אנשים לא שמעו אותו מדבר, ועכשיו בזבזת עוד חצי דקה לחינם, לירון. בשביל זה אני פה. נכון. השיר הזה הוא עליך, הוא נגדך. סתם, לא, כן. ממש לא. השיר הזה אה, אה, נכתב לפני כמה שנים. כש... תגיד שכתבת אותו בקריזה, תגיד. כתבתי אותו בקריזה על כמה כוס... על כמה חרחרות שלכלכו עליי באינטרנט וטילפו עליי. בזמנו הייתי מאוד רגיש ורגשן וזה פגע בי, אך לא עוד, התחסנתי. אני, אני חזק מהפחד. לא, אני חזק מכם, מי יכול עליי? <laughs> בקיצור, עשיתי עליהם דיס. זה שיר. האמת, האמת, האמת שעבר מספיק זמן, וכבר ממש לא אכפת לי ממה שכתבו ולא אכפת לי מהאנשים האלה, ואני אפילו לא שונא אותם, אני אוהב אותם. אבל בכל זאת בוא נשמיע את השיר הזה. בכל זאת אני מאוד אוהב את השיר, רגע, ובשיר הזה יש שני אורחים, והאמת שהם הסיבה העיקרית שהשיר הזה בתקליט, כי פשוט נותנים הופעה מדהימה אחת, הוא לא אורח כאמור, שיר שכתבנו ביחד זה... השנייה הזאת שירי, אמסי שירי. אמסי שירי שנותנת פה את הבית הכי רוצח בעולם. החמרה לכולם. קוראים לשיר הזה... לחלוטין. קוראים לשיר הזה שידברו. סליחה גברת כהן, אבל כמה אתם מדברים? יושבים אך בראשים פלצנים באינטרנט, כל היום מפיצים עליי שנאה שקרים, יא אפסים אתם בכלל מכירים אותי? מנתחים את האופי שלי, רוצים להיכנס לתחתונים שלי, רוצים לראות את הקודש של הדי.ג'י זובי שלי! מה אתם חוץ מלאונן, של לירון, פטריק, תאני, מומי לוי ואני, וואו! הופכים את העולם בשביל הרב מכניסים למדינה הזאת היפ-הופ עוד לפני שידעתם לבטא את המילה כשכל מה שהיה פה זה רק אייר סטרייטס ודואלימיטד תגידו מי גילה את ביגי, רוגוס, מיסי, מי? מי השמיע פה ראשון את פוג'ילה? מי מנגן כל שבוע ברדיו את האוטקאסט? מוס דף, טופק מן הבאנו את הרב לכל פינה פה כן ובזכותנו מנגנים פה כל היום את סטן מה זה כואב לכם? סתם מקל כולכם ואל תחליפי לעצמך זה לא עלייך ואל תצחיק אותי זה לא עליך סככה עכשיו אני עם שירי ועם קוטג' פה אני משתין על מי שזה מפריע לו לא, אני עושה דברים שייכנסו למיתולוגיה http סלש מדי לאורגיה לאור. תבוא אני, אני, אני לא נשאר דומם כנגד העולם שמנוון אותי לוחם נגד מי שלא מכיר אותי שקם שמאיים בפנים שלי לב על הגב שלי רק זבל מדקלל אני, הרב התרנגול הראשון אמת, חרב, בשבילי זה מזון לכן, בריא עליי כמו כל ההמון אז אל תיגע בי אני דפוק ביסודות שלי עמוק עכשיו שבנה טוב לך תחפש חנינה, לך תחפש מדינה לך תחפש מי ינער אותך מהר עם זונה אני אעשה לך דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה לא מעניין לי את קצה הזין, לא אתה ולא אבטיח. נו בוא תקרא לגבינה, דבר ללא מנגינה, כותב ללא כוונה, דפוק חסר תקנה. על מה שתדבר עליי, אני מפליץ עננה, כי זה חשוב מאוד, חיבוד שלי עונה. מכל כיבוש שלא לא נאמר תמיד יהיו, בכל מקום אליו תלך מזה יאמרו, על כל דבר שלא תגיד, תמיד יאמרו, תתרוממו, שידברו. תמיד יהיו כאלה שידעו יותר ממך, שיעשו הכל שתפקפק לעצמך, שרק מלשמוע את עצמם הם יגמרו. שידברו. גם אני פה כזרחי, אמן אמן. solo. Aman aman. Az. שלא תבוא תמיד יהיו לכל מקום אליו תלך מי שיאמרו על כל דבר שלא תגיד תמיד כמוהו תתרוממו שידברו תמיד יהיו כאלה שידעו יותר ממך שיעשו הכל שתפקפק לעצמך שרק מלשמוע את עצמם הם יגמרו שידברו לא בועטים וכלב מת. לא מרכלים על מי שלא שווה, באמת. לא כותבים ביקורת על חסר כישרון, לא מנומס לקלל. אבל נתנו לי מיקרופון, זוז אדון, קדימה, עופי מהדרך. ראה ברפסון, אתה חושב שאתה מלך? כתב בעיתון, אתה קראת לי כלבך נאי, אבל על הפרסום תודה רבה. תנו לא לי להציג את עצמי, קוראים לי שירי, נשבר לי הקורס, כל הזמן מאירים לי, אומרים לכתוב שירים יותר מתונים, לא להגיד, ולא לרדת על גברים. חבו אצבעים, זה פגע לכם באגו, אתם פגעתם בי, ועכשיו אנחנו תיקו, אמרתם לי סטאג, קראתם לי זונה, טינפתם ואמרתם זו ביקורת בונה, אני שולפת מגמה, הפנים, זה הזמן שלי לנקום וכל האנשים שאת התחת של שירי לא רצו ללקק כולכם יכולים להיחנק שיעשו הכל שתפקפק לעצמך, יאמן. כל מי שמדבר עלייך, שידחפו אצבע. יאמן. גדולה. הפקה של מומי לוי, כמו רוב התקליט הזה. איי, זה שיר מזכך. כן, מישהו אמר לי, מישהו אמר לי, מישהו שלא קשור לסצנת ההיפ-הופ, ולא קורה שום דבר באינטרנט, ולא נכנס לפורום ולא שום דבר, אמר לי, זה שיר מרגש. <laughs> טוב. אבל אני יודע, בסדר, אני יודע שכבר לא כל כך מלכלכים עליי, אבל עכשיו בטח יחזרו בגלל השיר הזה. אולי. זה הזמן לגלות... תגיד, אפשר לשאול משהו? לך על זה, גורי. אחרי הלידה הזאת של התקליט? כן. מה עכשיו? אני בחזרות אה, עם להקה מדהימה על אה, הופעה. אפשר להגיד מי בלהקה? עוד לא. אוקיי. עוד לא. אל תגיד. ו... אבל אנשים... <laughs> צייץ אחד אחד. יאמן. ו... חוץ מזה, אני מקווה עוד אה, כמה זמן להתחיל לעבוד על האלבום קוואמי 2. יאללה. אינשאללה. שלא ייקח כל כך הרבה זמן כמו הראשון. נשאר לנו עוד שיר כן. אחד מהאלבום שאנחנו נשמיע. ברור אה, שניים, שניים. לא, אחד. שניים. אחד. שניים. טוב, רק שיהיה ברור שהוא לא-, לא השמיעו פה את כל התקליט, יש עוד אה, כמה וכמה שירים. מה, בשביל שאנשים ילכו ויקנו? צודק. אמ, אני לי צריך לשים שיר לא, שמח. לא, לא, לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו. פשוט... אה, לפני שנה וחצי שעזבת את העסק אמרתי, אתה יודע מה, נחזיק מעמד. אז זה היה הזמן שבו רציתי אה, להוריד את עסק שחור, כי פחות או יותר נמאס לי מהתוכנית המג'עיפה הזאת. ואז אמרתי לך, אתה יודע מה, נחזיק מעמד עד הספיישל שנעשה לכבוד האלבום שלך. אז שבוע הבא עם תוכנית? לא. יאמן! חופש! חופש אז איזה תענוג. שבשבוע הבא יש תוכנית, אה, כי זה ספיישל לכבוד האלבום של מוקי. יאמן! אבל, אבל, אבל בעוד שבועיים, אה, אבל בעוד שבועיים חופש. יאמן. מה? אתה עוד שבועיים? גדול. לא, לירון, עוד שבועיים צריך להיות פה בתוכנית. ולעשות שוב ספיישל קוואמי עם השירים שלא השמעת. <laughs> אה, נכון, בדיוק. אבל עוד שבועיים חופש גדול. לא, לא, לא, לא. לא. ענק. לא, לא. אפשר אפילו לבוא. לא, מה יענו, מה, אתה מודיע על זה בשידור? עשית את זה אלף פעמים שעוד אתה בשידור. לא, לא, לא, לא, לא. חופש גדול. מה חופש? מה, כאילו אתה מוריד את התוכנית? חופש ענק. חופש. הייתי איתך במיליארדי שידורים, כן. שבהם אתה אמרת דברים כאלה, אם זו התוכנית האחרונה, אם זו התוכנית האחרונה, הייתי כבר באיזה שידור, היה איזה שידור של עסק שחור פעם, שהיו פה ים אנשים באולפן, מלא מעריצות ומעריצים, בני 24, 27, כל מיני כאלה. כולם יענו מתים, מתים על התוכנית, ואז לירון מתחיל התוכנית והוא אומר, והיום, התוכנית האחרונה של עסק שחור. <laughs> וכולם פה נמסו, והוא קיבל פקסים, וכל הטלמסר מלא מלא מהעריצות של התוכנית התקשרו ואמרו, לירון! אני אוהבת אותך, אפילו אז, מקוואמי. קוואמי, קוואמי, קוואמי. רגע, ואז בסוף התוכנית, בסוף התוכנית ממש, טוב, אז לא חופש. זהו, חייכת ואמרת, עוד פעם תגיד את זה? טוב, אז לא חופש. הטלמסר לא, פתאום הוצף. אני זוכר את השינוי, אני קשבתי אז לטלמסרים, פתאום, פתאום היו מלא הודעות, מאיזה 1.59 או משהו כזה והלאה, של אותן, אותן ואותם אנשים שהתקשרו קודם, וזה הכל, מה? אתה לא עוזב? אתה יודע מה עברתי בגללך? אני בכיתי, אני חתכתי את הברידים! אני שנאת אותך! ואז אמרתי לעצמי, מה, זה כאילו כמו שטופק יחזור מהמתים, מה, יכעסו עליו? תגיד, מה כבר אמרתי? שאחרי ספיישל מוקי התוכנית יוצאת לחופש. מה אתה רוצה? אל תצא לחופש! מה זה אל תצא לחופש? אתה יודע כמה קשה הבן אדם שיושב פה עובד? ואני מדבר על גורי. כן. <laughs> אני לא עושה כלום. <laughs> באמת. כן, גורי כן. עורך את התוכנית. לא, לא, לא על התוכנית, אני מדבר בכללי. אגב, גורי, אני מתנצל שלא הזכרתי אותך בשיר ששמעת עכשיו, פשוט זה נכתב לפני ש... יאללה, יאללה, אז דיין, דיין. זה היה דיס, האמת. לא, אבל... אה, אבל טוב, שגורי וסופרים יגישו ביחד. די, די. אה, הגענו לקטע האחרון מתוך האלבום שלך שאנחנו שומעים, ואני חייב להגיד שזה השיר שאישית הכי מרגש אותי באלבום, ואני חייב להודיע כאן קבל עם ועדה, ולא אכפת לי על הזין שלי שתסלבטו עליי. זה קטע שבפעם הראשונה שמעתי אותו, בכיתי, וגם כשערכתי היום את התוכנית עלו דמעות בעיניי, מכיוון ש... אמ, קוראים לזה ימים ריקים. אתה רוצה לדבר? אה, לא. לא? לא. אתה זה... פשוט רוצה שאנשים ישמעו את זה כמו שזה? כן. בלי להגיד על מי ולמה? לא, לא צריך להגיד. בסדר, זה... אה, קוראים לשיר הזה ימים ריקים, וזה לטעמי אחד השירים הכי מרגשים ששמעתי אי פעם, אה, אולי בגלל שאני מכיר את קוואמי. קוואם, תודה רבה שבאת. תודה. כבוד מה. תמיד יותר נוחה והימים שלי ריקים, אני רציתי לדבר איתך רציתי לבקש סליחה על כל מה שהיה ולא נגמר כי זה מגיע למילים אבל שתיקה תמיד יותר נוחה והימים שלי ריקים אני רציתי לדבר איתך רציתי לבקש סליחה אה, אה, על כל מה שהיה ולא נגמר. בדרך כלל אני נוטה להיות ציניקן כשזה מגיע לדבר את עצמי, אני ביישן אף פעם לא חשבתי שאמצא את עצמי כאן כשאני לא מוכן, אני פשוט לא מוכן ליצן, איך עשית את זה? על מה חשבת כשהשארת אותי פה עם כל זה? אני רגיל לספר בדיחות לא רגיל לבכות, אני לא יכול לשפוט, אבל גם אי אפשר לשפוט אותי על אמונות טפלות הייתי מוותר, אבל מתחשק לי טיפ-טיפה עוד לדבר, כי לא ידעתי לתקשר, הייתי מורד, היית מורד בעצמך, אז איך אני בכלל אמור להתמודד איתך, ומאז שאתה לא אני קבוע בפריחה, כי כלום לא נעצר, אתה לא כאן, אני נשאר, אני פגוע ושלם בו זמנית. אני מרים את המחט ומחזיר אותה שוב לתחילת התקליט. כי זה מגיע למילים אבל שתיקה תמיד יותר נוחה. והימים שלי ריקים אני רציתי לדבר איתך. רציתי לבקש סליחה על כל מה שהיה ולא נגמר כי זה מגיע למילים אבל שתיקה תמיד יותר נוחה והימים שלי ריקים, אני רציתי לדבר איתך. רציתי לבקש סליחה על כל מה שהיה ולא נגמר. לפעמים אני לא מבין איך העולם פשוט ממשיך, אני כל כך נעלם, איך העולם פשוט ממשיך. ברור לי, ברור שלא היית מחכה, אבל אני רוצה רק שהכל כבר ייעצר. אתה תגיד לי, תחיה, כשיכולת גם לשטוף אותי, בלי לנסות לשנות אותי, שיהיה. ראיתי את הבית מרחוק ולא קפצתי רציתי להגיד לך יותר ולא דיברתי ובפנים גם קצת קיוויתי, קצת קיוויתי להשתנות ולמה כשידעת לא שאלת שאלות כמו כמה פעמים אמרת שתבוא לומר שלום ועדיין לא חזרת הביתה אף פעם לא הבנתי איך הבנת היית מסרב שאני אכנס לדיכאון, הייתי מסרב לך לא לתת לי, כשכבר אין בי שום רצון לנסות אני משלים. עם המילים שנגמרות לי, המילים. כי זה מגיע למילים, אבל שתיקה תמיד יותר נוחה. והימים שלי ריקים, אני רציתי לדבר איתך. רציתי לבקש סליחה על כל מה שהיה ולא נגמר כי זה מגיע למילים אבל שתיקה תמיד יותר נוחה והימים שלי ריקים אני רציתי לדבר איתך רציתי לבקש סליחה על כל מה שהיה ולא נגמר. נאום שלישי בחנויות. הדיסק המעולה הזה של קוואמי. תקנו, תורידו את הצלופן, שימו את זה באוטו, זה לא יצא משם. רק להוסיף שיש בדיסק הזה עוד המון, המון שירים נהדרים, באמת מה שהשמענו זה פחות מחצי אני חושב. ולטעמי האישי זה אחד אולי, אולי האלבום הכי יפה ששמעתי בעברית בשנים האחרונות, באמת. וואו! שווה. תודה כן. רבה. There once was a song called Arrest the President. Contemporary music. A hit with the kids, it was a top 10. I wasn't pop then, so I missed the bus a bit. But politics was on everybody's hot this summer list. And the cool kids were all rocking votes. I shit you not, I was pistol whipping cops for hip hop. Yeah. On my soapbox, yelling into megaphones, killing hard rocks, using carcasses as stepping stones. Had a promise I'd stop holding my marches. The day that Chris Columbus got crucified in golden arches. My pedestal was too tall to climb off. In fact, that's the reason for the high and from up here, I see Marines and Hummers on a conquest. Underdogs with wonder bras in a push-up contest. All for the sake of military recruitment. They fell at Kent State the way they targeted the students. I galloped off, whistling Ohio. The rest of them stuck doing stand-up at a cricket convention. Who would they die for? Would they die? Is the same machine that leaves equality applied for? An abominable colony of cyborgs clocking up the property that I want with eyesores. when she died. Now it's whistleblower versus the pistol holder. Case dismissed. They'll lock you up and throw away the key witness. Justice is the whim of a judge. Check his chest density. It leaves much room for error, and the rest left to destiny. The West Memphis 3 lost paradise. It's death penalty versus suicidal tendencies. All I wanted was a fucking Pepsi institution. Making you think you're crazy is a billion dollar industry. They could sell sanity in a bottle charging for compressed air. They're marketing healthcare. They demonize welfare. Middle class eliminated. Rich get richer till the poor get educated. educated. But some of y'all still haven't grown into your face. And your face doesn't quite match your head. And I'm waiting for a brain to fill the dead space that's left. You're all give me ethnicity or give me dreads. Trust a funny and rebel without a corner push turns to shove, you jump into your forefather's arms. He's a banker, you're part of the system. Off go the dreadlocks, in comes the income, the briefcase, the, free base, the sickness, the symptom. When the cameras start rolling, say the fuck out of the picture, Bill Briefcase, free base, the sickness, the symptom. When the cameras start rolling, slow down, Gandhi, you're killing us. females from losing interest. And to save the universe, you're a damsel in distress, tied down to a track of isolated incidents. Generalize my disease, I need a taste of what it's like. Living off the fat of kings, I play the scab at your hunger strike. Hunger strike. Hunger strike. Hunger strike. Slow down, Gandhi, you're killing them. One love, one life, one too many victims. Republicrat, Democrat, one party system. Media goes in a frenzy, they're stripped of their credentials. Presidential candidates can't debate over this instrumental. Let them freestyle, winner takes all. When the music's dead, I'll have Ted Nugent's head hanging on my wall. Kill one of ours, we'll kill one of yours. With some friendly fire, that's a funny term, like civil war. Six in the morning, police at my crib. Now my nights consist of two toothpicks and eyelids, a crucifix and vitamins, music that is is pirated. New flavored food made of mutated hybrids. Huh? they tell me that it's not that bad. It fucks you up good, but it's not that bad. They hold on to these tails till it's the dog that wags. God save us all if he lets the cat out the bag. Who's the one to blame for the strain on my vocal cords? Who can pen a hateful threat but can't hold a sword? It's the same who complain about the global war but can't overthrow the local joker that they voted for. They call the shots, but they're not in the line of fire. I call the cops, but they break in the line of duty. Let's call a stop to the abuse of authority. The truth keeps calling me, and I'ma live to tell the story. So look for truth. Quit seeking forgiveness. You need to cut the noose, but you don't believe in scissors. You support the troops, but wearing yellow ribbons. Just bring home my motherfucking brothers and sisters, cause they don't call the shots. But they're in the line of fire. I'd like to call the cops, but they breaking the line of duty. It's time to call a stop. The abuse of authority. Slow Down Gandhi, מתוך אלבום של Sage Francis, והנה שיר שגורי ביקש לשמוע. Yeah man. מתוך האלבום החדש של בס דרייבר. Unemployed Black Astronaut. רגע, נתחיל את זה מההתחלה. אוקיי, זה לא רגע. זה היה בתימנית, לא? כן, בדיוק. Bus driver. I am the first black astronaut to walk the bare moon from my air balloon. am the first black astronaut to walk the bare moon. Or possibly one of the great all-time rock It's a resurgence of the happy black rappers, but the African medallions are handicapped placards, and we're alphabetized in a modernized retro. In my wrist follows the water size, my wrist low. Why don't you shake me? I'm party at a salabo with no dressing and a symbol in the urban field testing. Dressing funky, accompanied by a sexy body. Pray to Oliver Burlesque show. She's up a ring finger, the lead singer, and store fresh bowl. the bitches brew with fingers, but I'm fresh though. It's home, but a black speed reader, perplex or perp stretch. digest it. I'm spacey, but the bird nest is low, which means I'm commonplace. To avoid me trouble, the country in wooden spaceships. On the phone, cursing at booking agents. I wield words that appeal for the country with underground who's who. But I feel like I'm the son of mine, it's been a billiards pool cue. I am the first black astronaut to walk the bare moon from my air balloon. Count my beliefs into the desired shape and put them sound asleep in the fire black astronaut to walk the bare moon from my air balloon. my beliefs into the desired shape and put them sound in a fireplace. It's the return of the unpopular dope rappers. We retreat the holes in the sky, climbing up rope ladders. And we'll sell you a silver disc soaked in laughter. Cause you've been brainwashed out of your ears like soap lather. Oh, don't you deify me, I'm Buckaroo Bonds. I don't know what to do, I'm the wrong guy. I touch crews like Crush Groove on DVD. And I got my start doing songs with CBE, But now you're like, Villain who? Corsada Don Grata, the wristband for the popsicle stick man. He's a water hot lava. Drip crayon on your clipped glands, won't want a top dollar. Twist trends to enrich fans, but there's not a lot of offers. They give brands to the kitsch bands on water lawns for the ADD, D&D role players. And we got along, so we formed a commonwealth. And you hear me do random sightings and file sharing. And you tell me that songwriting's like cowbearing. No, it's not. It's self-indulgence. Elfin culprits, ones where eagles melt in charcoal pits. I am the first black astronaut to walk the bare moon balloon. Count my beliefs into the desired shape and put them sound asleep in the fireplace. I am the first black astronaut to walk the bare moon from my air balloon. Count my beliefs into the desired shape and put them sound asleep in the fireplace. Oh my, sorry, I left my exempted speech in the back of the private car, and I rewrote the Hollywood that influx the motion picture מה קורה, ניסים גרנה כבר נפרד מהמאזינים שלו? לא עוד לא. אה, הוא שם את שרים... אה, היי. מה, רגע, תעשה Funk Master, דה פאנק הימסלף, פוטי. תודה רבה לירון פטריק, תהני. אה, בשבוע הבא ספיישל מוקי. אה, תודה רבה שבאתם. תודה רבה שאתם הולכים. אחרינו הדר מרקס. גלי צה"ל השעה 2, באולפן אברי סבהט עם החדשות. שר האוצר בני... בנימין נתניהו הוברח הערב מאירוע פרטי בכפר חב"ד דרך יציאה צדדית, לאחר שכמה אנשים במקום השמיעו לעברו קריאות גנאי וצעקו דם יהודים אינו הפקר, אסור לעקור יהודים מבתיהם. כתבתנו הדס שטייף מוסרת שעם עזיבתו גילו מלוויו של נתניהו כי אחד מצמיגי מכוניתו נוקב ופינו אותו באמצעות רכב חלופי. אלוף פיקוד הדרום דן הראל דרש הערב ממפקד כוחות הביטחון ברצועת עזה, מוסא ערפאת, להגביר את פעולת הפלסטינים נגד משגרי המרגמות לעבר ישראל. לא נפקיר את חיי אזרחינו, לא בגוש קטיף ולא בתחומי הקו הירוק. אם לא תפעלו, אנו נפעל, ולא נרפה מכם עד שתפעלו בעצמכם, דברי הראל בפגישה שנערכה בין השניים. כתבנו לענייני צבא וביטחון אילן אוסטפלד מוסר שבמהלך היממה האחרונה נורו לעבר יישובים ישראלים בצפון הרצועה יותר מ-40 פצצות מרגמה. גבר בן 55 נפצע לפני זמן קצר אנושות בתאונת פגע וברח בכביש החוף סמוך למחלף נתניה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה לקבלת טיפול רפואי. בכביש, כביש איילון דרום חסום הלילה לתנועה בקטע שבין מחלף רוקח לבין מחלף השלום בשל עבודות בכביש. כמו כן נחסמה הכניסה לאיילון דרום מכיוון כביש מספר 5. כתבנו עומר רבין מוסר שהקטע ייפתח מחדש לתנועה בשעה 5 בבוקר. כדורסל, מכבי תל אביב הפסידה ערב 79-81 לקבוצת ברצלונה בספרד. כתבתנו נעמה קהה מוסרת כי למרות ההפסד, סיימה מכבי במקום הראשון בבית 2 של היורוליג. התחזית לסיום, הלילה ירד גשם לפרקים ברוב אזורי הארץ. בהרי, בהרי הצפון ירד שלג. אלה מידות החום החזויות, בהרי הגולן ובגליל ממינוס שתי מעלות הלילה עד חמש מעלות מחר בצהר, בצהריים, בחיפה מ-4 עד 12, בתל אביב מ-7 עד 12, בירושלים מ-1 עד 5, בבאר שבע מ-4 עד 10, ובאילת מ-7 מעלות הלילה עד 17 מעלות מחר בצהריים. את החדשות עורך מתן שיינפלד. עד כאן מחדר החדשות של גלי צה"ל. Roll the drums. את הילד לישון הוא חיכה לך שעה לפה אבא לא ידע שהלכת להביא את השלום שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון חולם על המקום הזה ביום שנפסיק בו ללחום ונתחיל בו לנשום מהר כמעיין המתגבר ומשתפר גורר יחס גורר יחס גורר שמחה וחיוך אהבה ותמימות שחרור שני עמים מעבדות לחירות בנות על הצריח במקום חיילים פרחים בקנים במקום פגזים חלמתי על היום התעוררתי בדמעות תקשיבו ואתן לכם לראות השמש ועבדה התקווה ליונה ובפיה עלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום. צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום. היום שבע וחצי, שמונה דקות, אחרי שתיים בלילה. גלגלצ. חמישי. החבר'ה של העסק עזבו, וזה בדיוק הזמן להתחיל. מסיבה ישראלית. יונן, עורכת המוזיקה. הרעש מאחוריי זה החבר'ה שעדיין אוספים את התקליטים.